Mga solid HDV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbo. Isang kalansay ang nakapako sa krus habang dinadapuan ng mga maiitim na ibon. Nang makaramdam ng may paparating sa paligid, ay mabilis na nagsiliparan papalayo ang mga ibon na yun. Dumating sa naturang lokasyon ang grupo ng mga ibagtan at ibinaba ang kalansay sa malaking kahoy na hugis krus. Ipinasok nila ito sa isang sako at itinapon sa dagat na malapit sa lugar na yun. Sa isang kulungan naman ay naghahanda na ang mga preso sa nalalapit nilang pag-alis. Ngunit lahat sila ay hindi masaya sa magiging paglabas sa kulungang iyon. Parang mas gugustuhin pa nga nilang mabulok doon kesa danasin ang mas mabigat na parusa. Dumating na ang Semana Santa kaya panahon na para sila'y idalhin sa lugar kung saan sila isa-isang bibitayin. Music kabilang si Vong Cruz sa mga kriminal na nahatulan ng kamatayan. Napatay niya noon ang sariling asawa matapos nitong matuklasan na may kalaguyo ang kanyang misis. Nahuli pa niya sa akto na magkasama ang dalawa. Hindi niya napigilan ang labis na emosyong nagtulak sa kanya para makagawa ng karumal-dumal na krimen. Binuksan ng pulis ang presinto ni wala sa kanila ang may balak lumabas. Kung hindi pa nga sila minura at sinigawan ng pulis ay hindi sila magsisilabasan sa kulungan. Isa-isa na silang isinakay sa likod ng isang van at inihatid sa bayan ng Ibagto. Doon magaganap ang parusang kamatayan sa kanila. Sampu silang mga preso na dadalhin doon. Isa sa ilalim sila sa parusang crucifixion kung saan ang kanilang katawan ay ipapako sa krus at ipapakain na lamang sa mga ligaw na hayop sa gubat. Ang parusang iyon ay bahagi na ng malalim na tradisyon ng mga tiga-ibagto. Lahat ng mga tao roon na nagkaroon ng matinding kasalanan at nahatulan ng kamatayan ay ganun ang sasapiting parusa. Kapag ang isang ibagtan ay nahatulan ng kamatayan sa kanyang kaso, ikukulong lang siya sa loob ng isang taon at pagsapit naman ng mahal na araw, ilalabas na sila sa kulungan para dalhin sa gubat ng ibagto kung saan gaganapin ang pagbitay sa kanila. Ang mismong araw ng pagbitay ay ginagawa naman tuwing Biyernes Santo. Sadyang kakaiba ang kultura at paniniwala ng mga ibagtan lalo na sa Semana Santa. Makikita rin naman sa kanila ang ilang mga bagay na ginagawa sa mahal na araw katulad ng senakulo, pagpapanata, pag-awit ng mga pabasa at marami pang iba. Ang karagdagan lang ay ang pagditay sa mga kriminal sa paraan kung paano ipinako si Kristo sa krus. Ang lugar nila ay hindi rin sakop ng gobyerno. May sarili na silang sistema, pamahalaan at ekonomiya. Sa katunayan pa nga'y legal din sa kanila ang death penalty. Naniniwala sila na ang taong nagkaroon ng matinding kasalanan katulad ng pagpatay ay hindi na dapat binibigyan ng pagkakataong manatili sa mundo. Buhay ang kinuha nila kaya buhay rin ang magiging kapalit. Yun ang isang mahigpit na batas doon ayon sa kultura ng mga ibagtan. Habang nga si Vong sa bintana ng kanilang sinasakyan ay narinig niya ang tunog ng pag-iyak ng ilan sa kanya mga kasamahang preso. Pati siya ay naaawa rin sa mga ito at batid kasi nilang hindi na sila magtatagal sa mundo. Bilang na lang ang oras na natitira sa kanilang mga buhay. Hindi rin nila ma-imagine kung ano ang pakiramdam ng unti-unting malalagutan ng hininga habang nakapako ang mga kamay at paa sa krus. Pare, ano kaya kung tumakas na lang tayo? Ano, papayag na lang ba kayo mabitay rito? Mungkahin ng isa sa makasamahan nilang si Gerald. Sira ka ba? Paano naman tayo makakatakas dito? Ikita mo naman nakaposas tayo. Tapos kapag susubukan natin na tumakbo, Isang hakbang pa lang natin patay na tayo agad dahil sa mga baril nila. Wika naman ni Donald. Eh pero kung ako yung tatanungin, <laughs> mas okay na yung mabaril ako. Kasama pa ako ako sa cruise tapos papakain ako sa mga, sa mga hayop. Hindi. Alam nyo, mas gugustuhin ko pang maging mabilis ang kamatayan ko. Sino ba naman ang gusto magpapapako sa krus habang unti-unti kang namamatay? pagpapakonsensya sa kanila ng pinakamatandang preso na si Kulas. Akala mo ba ganun lang kadali yung mabaril? Kapag ikaw ang binaril sa ulo, ewan ko lang kung hindi umiyak pati kaluluwa mo sa sobrang sakit. Sagot naman ni Vong. Hindi siya sang ayon na tumakbo at tumakas pa sila. Eh ano naman? kahit naman magpapako pa tayo sa krus, eh di ba't mararamdaman din naman natin yung sakit? Eh, mas matindi pa nga yun eh. Hindi tulad sa baril, na biglaan na lang. Kaya kahit masaktan ka man, at least wala ka nang mararamdaman kapag nalagutan ka na ng hininga. Tama si Wong, parang kulas. Hindi na natin kailangan pang tumakbo. Wala na rin namang magbabago kahit gawin pa natin yun eh. Iisa lang din naman ang patutunguhan nating lahat eh. Kamatayan. <sighs> Kaya please lang, huwag na nating pagtatalunan ang bagay na to. Tanggapin na lang natin na magiging hatol sa atin dahil simulat sa pool. Tayo rin naman ang may kasalanan kung bakit tayo nandito ngayon. Maotoridad na wika ni Donald sa kanila. Sa huli, Anim ang sumang-ayon kina Gerald at Kulas. Ang naiwan lang na hindi sumang-ayon ay sina Wong, Donald, Alvin at Nuesco. Palibhasa, sa kanilang sampu ay silang apat lang din na magkakaibigan sa loob ng preso. Ang anim ay may kanya-kanya ring mundo. Nang makarating na sila sa lugar kung saan gaganapin ang pagbitay, ay binuksan na agad ng mga pulis ang pinto sa likod ng sasakyan at isa-isa silang pinababa. Habang nakapila sila sa paglalakad patungo sa gitna ng kagubatan ay nagtinginan ng anim habang nagsesenyasan sa kanilang plano. Pagbilang ng tatlo. Kumalas sa pila ang anim na lalaki at kumaripas ng takbo. Naghiwa-hiwalay pa sila para lituhin ng mga pulis. Agad namang itinaas ng mga pulis ang kanilang armas at isa-isang pinaputukan ng anim na nagsitakas. Nagsitakas Bagsak agad ang katawan ng iba sa lupa matapos tamaan ng bala sa ulo, batok at likod. Sa kanilang anim ay si Gerald lang ang nakalayo pero sa huli ay nahabol pa rin siya ng mga pulis at pinaulanan ng bala ang buong katawan. Dito'y napayuko na lamang si Vong habang sumisenya sa mga kasama. Ang kukulit kasi nila. Ayan tuloy. Akala naman nila may magbabago pa. Matapos yun ay pinaayos muli ng isang pulis ang kanilang pila at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa dulo ng gubat kung saan nakatarak na sa lupa ang krus na kahoy kung saan sila bibitayin. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Vong nang makita ang mga krus sa harapan nila. Hindi pa rin niya maisip ang sakit habang ipinapako roon. Wala pa man sa akmang pagbitay ay halos maiyak na siya. Malapit nang sumapit ang alas 5 ng hapon. Ikuradong paparating na rin yung mga awawak. Kaya kung meron man ding nagbabalag na tumakbo o tumakas, katulad ng ginawa ng anim na kasama ninyo kanina, Huwag na lang ninyong ituloy kung ayaw din ninyong masabugan ng bala sa ulo. Tanggapin nyo na lang din na ito na talaga yung magiging huli ninyong hantungan. Paliwanag sa kanila ng isang pulis. Sabad naman ng isang matabang pulis. Kasalanan nyo rin naman eh. Eh kung pinili nyo na lang sanang maging mabuting ibagtan, eh hindi nyo na sana sasapitin ang parusang ito. Napahagulgol tuloy si Nuesco. Nagsikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po sana ako ng pagkakataong makita at makausap yung pamilya ko. Sige na, kahit sandali lang oh. Nuesco wag kang pasaway. Sabad sa kanya ng matabang pulis. Alam mo ang patakaran na kapag naipa na kayo sa krus, doon lang kayo pwedeng lapitan ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya huwag kayong mag-alala. Pinasundo na rin namin sila ngayon at paparating na rin sila dito. Pero hindi nyo sila pwedeng makita hanggat wala pa kayo sa itaas ng mga krus na yan. Mas lalo pang lumuhod si Nuesco sa harap ng mga ito habang umiiyak na parang bata. Ngunit napunta lang din sa wala ang pagmamakaawa niya. Wala kasing exempted sa batas ng mga ibagtan. Lahat ng proseso sa pagbitay ay dapat masunod sa kung sino ang nagkasala. Dahil sa pangungulit niya, siya patuloy ngayon ang unang isinalang sa parusa. Hinubad na ang kanyang damit hanggang sa wala nang matirang saplot sa kanyang katawan. Pinagtulungan siyang ihiga ng mga pulis sa lupa at sinimulang ipako ang mga kamay at paa niya sa krus. Parang hayop na kinakatay ang sigaw ni Nuesco. Sa bawat pagbaon ng makakapal na pako sa kanyang palad ay walang kapantay na sakit ang idinudulot nito sa kanya. Halos bumabaligtad na nga ang kanyang mga mata. Tumagal ng mahigit kalahating oras bago na ipako si Nuesco sa krus. Sunod namang isinalang sa parusa si Alvin. Tulad ni Nuesco ay humagulgol din ito ng iyak habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa otoridad. Pagtangis na pakiusap ni Alvin sa mga ito. Nangangako po ako na hindi ko na ulitin yung ginawa ko basta patawahin niyo lang po ako. Sige na, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong gagawin sa akin to ngunit pagpuputol sa kanya. Sabihin mo yan sa pamilya ng babaeng ginahasa at pinatay mo, Alvin. Bakit ba mga kriminal na katulad ninyo? Bigla kayong bumabait na pagbibitayin na. Pero nung malaya pa kayong gumagawa ng masama sa labas, hindi nyo iniisip yan. Para kayong Diyos kung ilagay ang batas sa mga kamay ninyo. Sa kanilang apat ay si Alvin ang pinakamahina. Napakahina ng puso nito. Nang maipako na nga ito sa krus ay agad itong binawian ng buhay. Sa sobrang takot at tindi ng mga emosyong naghahalo sa dibdib nito, marahil ay hindi kinaya ng lalaki kaya agad siyang nalagutan ng hininga. Pati si Navong at Donald ay napaiyak na lang nang makitang wala ng buhay si Alvin sa krus. Alvin sa krus. Sunod namang kinuha ng mga pulis si Donald at dinala na ito sa kanyang pagpapakuan. Umiyak na lang ng umiyak ang lalaki habang nagmamakaawa din sa otoridad. Daig pa nga ni Donald ang maamong tupa habang nakikiusap sa mga pulis. Samantalang noong nagmamakaawa sa kanya ang dalawang batang pinatay niya ay hindi man lang niya ito pinakinggan. Ngayon ay naranasan din niya ang magmakaawa para sa buhay niya ang saklap pala talaga sa pakiramdam. Halos hindi rin masikmura ni Vong ang mga eksena kung paanong ipinako sa krus si Donald. Yumuko na lamang siya habang pinipigilan ang pagsuka. Nakita pa niya sa lupa ang tumutulong pulang likido na galing sa katawan ng mga ito. Nagulantang si Vong nang siya na ang hawakan ng mga pulis at dinala sa kanyang krus. Pinahubad na rin siya ng damit hanggang sa wala nang matirang saplot sa kanyang katawan. Bago pa siya pagtulungan ng mga pulis ay kusa na siyang humiga malapit sa kanyang krus. Hindi na nahirapan ang mga pulis sa kanya dahil hindi na rin siya nagwala o nagmakaawa pa. Nakita na niya kung paano magmakaawa ang tatlong kasama niya kanina pero wala namang nangyari. Heto silang lahat ngayon, nakapako sa kanya-kanyang krus. Napapikit na lang si Wong nang maramdaman ang malaki at makapal na pakong inilagay sa gitna ng kanyang palad. Nang simulan na ang pagpukpok ay hindi rin niya mapigilan ang matinding pagtangis. Akala niya ay matitiis niya ang sakit habang ipinapako ang kanyang katawan sa krus na kahoy. Ngayon lang niya nalaman na wala palang katumbas ang sakit na iyon. Halos tawagin na niya ang lahat ng pangalan ng mga pathala at hindi na rin niya napigilang magwala. Sa pagkakataong iyon ay parang nais pa niyang tumakas at tumakbo. Kahit alam niyang mababaril lang siya ay mas gugustuhin pa niya ngayon na biglaan ang magiging kamatayan kesa maramdaman ng ganoon katagal ang sakit habang unti-unting binabawian ng kanilang buhay. Halos tumirik ang mga mata ni Vong sa pagtako sa kanya sa krus at halos walang natirang boses sa kanya. Nanginginig pa ang buong katawan niya sa sakit habang itinatayo pa ng mga pulis ang kahoy na krus. Ibinao na rin ng mga ito sa lupa ang kanilang mga pinagpakuan. Ngayon ay apat na silang nakapako sa krus at ramdam na nila sa ere ang lakas ng hangin. Iyon nga lang, tatlo na lang silang buhay roon dahil si Alvin ay maagang binawian ng buhay Dinig na dinig sa buong paligid ang pagtangis ng tatlo habang nakapako sa krus at nagdurugo ang mga kamay at paa. Sa mga oras na yun, may dumating na panibagong sasakyan. Iniluwa na nga noon ang kanilang mga mahal sa buhay at sabay-sabay na nagsipag-iyakan ang mga ito nang makita sila sa ganoong kalagayan. Nilapitan si Nuesco ng asawa at anak niya habang humahagulgol nga ito sa baba. Nilapitan naman si Donald ng sarili niyang anak na halos hindi siya magawang lapitan sa sobrang sakit na nararamdaman. Ang asawa naman ni Alvin ay napaluhod na lang sa malayo habang pinagmamasdan siyang wala ng buhay sa krus. Si Vong ang pinakamalungkot. Siya na lang kasi ang walang pamilya sa lugar nila sapagkat matagal nang namatay ang kanyang mga magulang. Malayo na rin siya sa mga kamag-anak sa loob ng ilang dekada ay mag-isa lang siyang namuhay at nakitira sa kanyang mga kaibigan. Ngayon ay wala man lang dumalaw sa kanya. Lahat din kasi ng kanyang mga naging kaibigan ay iniwasan na siya simula nang makagawa siya ng karumal dumal na krimen sa sariling asawa noong nakaraang buwan. Mag-isa na lang na umiiyak si Pong habang nakatanaw sa langit. Hindi na niya kaya ang sobrang sakit at hinihiling na niya sa pinakamataas na bathala na sana'y kunin na siya agad para hindi na rin niya maramdaman ang labis na sakit. Nagtagal ng kalahating oras ang pagdalaw ng kanilang mga pamilya at nang matapos ang oras ng mga iyon ay pinaalis na silang agad ng mga pulis at pinabalik sa loob ng sasakyan. Nilisa na rin ng mga otoridad ang gubat na iyon hanggang sa silang apat na lang ang natira Lagpas alas 5 na ng hapon at eto na't paparating na ang mga awawak na kinatatakutan nila. Sa lugar ng ibagto ay matatagpuan ang mga itim na ibon na kung tawagin ay awawak. Sila ang kaisa-isang uri ng mga ibon na kumakain ng buhay na tao. Sa katunayan, taon-taon tuwing may ibinibitay roon ay sila ang kumakain ng mga ito at iyon ang pinakahuling bahagi ng kanilang parusa. Ang mga awawak na ito ang magbibigay sa kanila ng pinakamasakit na sandali ng kanilang sintensya. Maituturing ding cannibal birds ang mga awawak dahil ang kinakain lang nila ay mga tao at ibang nilalang na mas malalaki sa kanila. Dahil sa dami ng kanilang bilang ay hindi sila natatakot kumain ng nilalang na mas malaki sa kanila dahil may sapat silang puwersa para lumaban. Dumagundong ang dibdib ni Vong nang makita sa hindi kalayuan ang libo-libong grupo ng mga ibong awawak na papalapit na ngayon sa kanilang direksyon. Tuwing hapon ay doon umuuwi ang mga awawak dahil makakapal ang puno doon at ito ang nagsisilbi nilang tahanan. Halatang nagkakagulo sa tuwa ang mga ibon na ito dahil may pagkain na namang inialay sa kanila. Muling nagwala ang tatlo sa kanilang kinalalagyan habang papalapit ng papalapit ang malaking grupo ng mga maiitim na ibon na ito. Muli silang humagulgol ng iyak at nagmakaawa sa mataas na bathala nang makarating na ang mga awawak ay hindi na nila napigilan ang pag-atake ng mga ito sa kanilang katawan. Napakatalim nga ng mga tuka ng mga ito. Parang kutsilyo kung tumusok sa kanilang mga balat. Dahil doon ay napapadali ng mga awawak ang pagkain ng tao. Parang hayop na ginagahasa si Fong habang sumisigaw. Napaka-agresibo ng mga awawak na dumapo sa kanyang katawan at nag-aagawan pa ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang balat. Tuluyang dinumog ng mga awawak ang tatlong lalaking nakapako sa krus at halos hindi na makita ang katawan nila sa dami ng mga ibong dumapo sa kanila. Sa nagdidilim na diwa ni Vong ay narinig pa niya ang nakaririnding boses ng mga awawak habang sabay-sabay siyang pinagtututukan ng mga ito at pinubutas ang katawan. Kinabukasan, makikita ang apat na lalaki sa kani-kanilang mga krus. Halos kalansay na lamang ang natira sa kanilang katawan habang inuubos naman ng mga langgam at uod ang natitira pa sa kanilang mga laman. Tapos na ang seremonyas na pagditay sa mahal na araw ng mga ibagtan. Sa susunod na pagsapit ng Semana Santa, ay panibagong grupo na naman ng mga preso ang dadalhin doon para isalang sa parusang crucifixion. Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop hilakbot. Bugbog sarado si Ramiro at halos sumuka na nga siya ng dugo. Umuwi siya natadtad ng pasa at black eye. Napagtripa na naman siya na kanyang mga kaklase. Noon pa man ay tampulan na siya ng tukso sa kanilang eskwelahan Ewan ba niya kung ano ang ikinaiinit ng dugo ng mga ito sa kanya. Siguro ay dahil sa mahinhin niyang kilos at tahimik na pag-uugali. Sa buong campus nila ay siya lang ang walang barkada. Halos lahat kasi ay ilag din sa kanya. Ganoon kung tratuhin ng eskwelahang iyon ang mga tahimik at hindi palakibong tao na katulad niya. Ang masaklap pa, hindi rin niya kasundo ang sariling mga magulang. Madalas din siyang mapagbuhatan ng kamay at mapagtaasan ng boses ng mga ito. Palibhasay ampon lang kasi siya sa bahay na iyon kung kaya't wala siyang kakampi. Ayon sa mga ito, Ibinenta raw siya ng kanyang ina noon dahil hindi na siya nito kayang buhayin sa labis na kahirapan. Lumaki siyang hindi man lang nakaramdam ng pagmamahal sa mga taong umampon sa kanya. Oo, pinaaral nga siya ng mga ito sa isang public school pero punong-puno naman ng salbahing estudyante at bulok na sistema ng edukasyon. Minsan nga'y napapaisip na lamang si Ramiro kung ano kaya ang dahilan ng Diyos at binuhay pa siya sa mundo kung puro pasakit lang naman ang kanyang dadanasin. Nang makita nga ng mga ito ang mga pasanya sa katawan, siya pa ang pinagalitan at sinisi sa nangyari sa kanya. Tinawag pa siyang lampa at kalauna ay tinukso na magpakalalaki at kailangang lumaban sa kung sinong sumuntok sa kanya. Nang mapadaan sa palengke si Ramiro, tumambay na lang muna siya sa pwesto ng kaibigan niyang si Ernest. Ito lang ang kaisa-isang kaibigan niya sa kanilang lugar. Ito lang din kasi ang nakauunawa sa kanya sa lahat ng kalakasan at maging kahinaan niya. Nabanggit nga niya rito ang pambubugbog na ginawa sa kanya ng grupo ni Martino. Mungkahi sa kanya ni Ernest. Lagi ka na lang nilang sinasaktan. Bakit hindi mo subukang magtawag ng gargamo? Nangunot naman ang noo ni Ramiro sabay tanong ng, Ha? A- a- ano yun? Ano yun? Hindi mo ba alam yun? Parang guardian angel yun na magtatanggol sa'yo sa mga kaaway mo. <laughs> Sigurado ka ba? <laughs> Totoo ba yan? Oo pare. Gusto mo ituro ko sa'yo kung paano magtawag ng gargamo. <laughs> Bakit ikaw? Subukan mo na ba? Eh hindi pa eh. Hindi ko rin naman kasi kailangan yun dahil wala naman din akong kaaway. Ikaw pre, mas kailangan mo yun dahil maraming nangaaway sa'yo. Natatawang sinakyan ni Ramiro ang kaibigan kung kaya't <laughs> Sige na nga, paano ba tawagin yung guardian angel na sinasabi mo? At itinuro ni Ernest ang mga gagawin pero kailangan daw muna niyang hintayin ang Semana Santa dahil iyon lang ang araw kung kailan pwede siyang magtawag ng Gargamo. Ang mga nilalang na ito ay nagmula sa ibang dimensyon. Sila ay parang mga aninong matatangkad na may mapupulang mga mata pero walang muka. Oras na makapagtawag ng Gargamo ang isang tao. Pwede niya itong paamuhin upang maging tigapagtanggol niya laban sa mga kaaway. Sumasanib ang Gargamo sa anino ng isang tao para maging karugtong ng buhay nito. Ngunit sa oras na matawag niya ang isa sa mga nilalang na ito habang buhay na itong nakabuntot sa kanya at hindi na pwedeng pumalik sa dimensyong pinagmulan nito. Iyon lang ang isang paalalang dapat pag-isipan ng kung sino man ang nagbabalak na magtawag ng kanilang gargamo. Ang bawat tao kasi ay may sariling gargamo Naghihintay lamang ito kung kailan ito tatawagin ng kanilang may-ari. Naghintay na muna si Ramiro sa pagsapit ng Semana Santa. Ilang araw na lang iyon bago dumating. Katunayan na itapos na nga ang kanilang klase kaya nasa bahay na lang lagi siya naghihintay. Pagsapit ng Miyerkules Santo, sinimulan na ni Ramiro ang ritual Disidido na talaga siyang makaganti sa mga taong nang api sa kanya, lalong lalo na sa mga kaklase nito. Lahat ng paraan ay kanyang kakagatin para lang mapagbayaran ang lahat ng mga nang abuso at nanakit sa kanya. Sinunod niya ang lahat ng mga hakbang na sinabi ni Ernest. Nagkulong siya sa kwarto at sinarado lahat ng bintana. Naglatag pa nga ng dalawang kandila sa kanyang harapan at lumuhod siya roon at hinayaang pinagpawisan ang kanyang katawan dahil sa init. Nang tumagaktak na ang kanyang pawis ay paulit-ulit niyang sinambit ang salitang gargamo hanggang sa makaramdam siya ng malamig na hangin dumadampi sa kanyang balat. Ayon kay Ernest, kapag daw huminto na ang hangin sa paligid ay doon pa lang niya dapat imulat ang kanyang mga mata. Nagtagal ng halos kalahating oras bago nawala sa pakiramdam ni Ramiro ang hangin na tila umaali-aligid sa kanya. Doon rin niya dahan-dahang idinilat ang mga mata at bumungad sa kanya ang dalawang kandila ngunit isa na lang ang nakasindi rito. Ang nasa kaliwa ay wala ng apoy. Kapag daw ang kaliwang kandila ang namatay, ibig sabihin ay lalaki ang gargamo na lumapit sa kanya. Kanya pero kapag naman ang kanan ay babae ito. Sa huling bahagi ng ritual ay kinuha ni Ramiro ang namatay na kandila at muli itong sinindihan gamit ang apoy ng isa pa. Pagkatapos nito ay pinatay niya ang apoy ng kanang kandila at saka ibinalik sa dating pwesto ang kaliwang kandila. Inilapit niya rito ang kanyang muka at bumulong. Ikaw ay magiging karugtong na ng buhay ko. Parurusahan mo ang lahat ng taong nang api sa akin, pati na ang mga nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa akin. Pagkasabi noon ay hinipa na niya ang apoy ng kandila at doon na nagtapos ang ritual. Pagtingin niya sa kanyang anino, nagulat siya dahil may sungay na ito sa ulo. Pagkasabi Sinubukan pa niyang tumayo at naglakad-lakad sa kwarto at laking gulat niya dahil hindi umaalis ang sungay na iyon sa anino niya. Ito na nga kaya ang mismong gargamo niya? Huwebes Santo Naging maayos at tahimik ang takbo ng araw kay Ramiro. Dahil walang klase ay maghapon lang siyang naglinis sa loob ng bahay habang nagsusugal naman ang kanyang ina sa likod ng kanilang bahay. Ang ama naman niya ay nasa inuman pa at walang patawad kahit Semana Santa na. Mismong mga magulang pa niya ang tila hindi nakakaalala sa diwa ng mahal na araw. Kung umarte ang mga ito, akala mo ay laging fiesta. Pagsapit naman ang Biyernes Santo, isang masamang balita ang nasagap ni Ramiro habang siya'y namamalengke ng umagang yun. Patay na raw sina Martino, JV, Aljun at Marco. Ang apat na magkakagrupong laging nang bubuli sa kanya noon ay napatay at nasaksak daw kagabi ng mga nakaaway nila sa ibang gang. Katunayan ay marami raw napas lang sa gang na kinabibilangan ni Martino. Martino Kabilang na silang apat doon. Laking gulat ni Ramiro sa balita. Parang napakabilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang ay patay na lahat ang mga taong nang aapi sa kanya sa eskwelahan at sabay-sabay pa silang namatay. Hindi tuloy niya maiwasang kilabutan. Agad niyang naalala ang gargamo na tinawag niya kagabi. Ito na kaya ang paraan ng nilalang para ipagtanggol siya? Tila binago ng Gargamo ang kapalaran ng apat na lalaki kaya sabay-sabay silang nasawi sa rambulan ng mga gang kagabi. Kahit wala na sa landas niya ang apat na lalaki, hindi pa rin natutuwa si Ramiro sa kanilang pagkamatay. Ang gusto lang naman niya ay maparusahan ang mga nang aapi sa kanya o hindi kaya'y magkaroon ng pansamantalang sakit para madala o kaya'y magbago. Hindi niya inakalang kamatayan pala ang ipapataw ng gargamo sa sinumang mang-away o mag-isip ng masama sa kanya. Pagka-uwi niya ay nasindak siya sa tanawing tumambad sa kanya. Isang bahay ang nasusunog ngayon sa lugar nila at ang bilis kumalat ng apoy. Gumapang na ito hanggang sa mismong bahay nila. Labis ang pagkataranta ni Ramiro dahil sa nasasaksihan Nabitiwan pa niya ang mga pinamili at agad kumaripas ng takbo para hanapin sa loob ang kanyang mga magulang. Subalit sa malayo pa lang ay hinarang na siya ng mga otoridad. Bawal na raw lumapit doon dahil matindi na ang apoy at halos buong sulok ng kabahayan ay sunog na. Pinagpawisan si Ramiro sa sobrang kaba. Nang ilabas na ang bangkay ng mga nasawi ay laking panlulumo niya na makitang kasama roon ang kanyang mga magulang. Parang binagsakan siya ng langit at bumigay sa lupa ang kanyang mga binti habang mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ang mga taong kumupkup at nagpalaki sa kanya. Kahit lagi siyang minamaltrato ay napamahal na rin siya sa mga ito. Doon siya labis na nagsisi kung bakit nagtawag pa siya ng gargamo. Hindi niya kasi inaakalang ganoon pala kasama ang pinaggagagawa nito. Isang masaklap na kamatayan ang ipinapataw nito. Diyos ko po, ano ba itong nagawa ko? Wika niya habang labis na nakukonsensya. Mula noon ay tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni Ramiro. Lalo siyang naging malungkot dahil mag-isa na lang siya sa lansangan wala na siyang pamilya. Katunayan ay gusto naman siyang patuloyin ni Ernest sa bahay nila pero siya lang itong tumanggi. May galit na rin siya ngayon kay Ernest dahil hindi nito sinabing may bahid pala ng kasamaan ang pagtatawag ng gargamo. Pero huli na ang lahat at wala na siyang magagawa. Nangyari na ang mga bagay na hindi niya gustong mangyari at nawala na rin siya ng ganang mabuhay dahil sa lahat ng kaganapang yun. Matapos masawi sa masaklap na paraan ng apat niyang kaklase, pati na ang sariling mga magulang, sinundan pa ito ng ibang mga taong malapit sa kanya na namatay rin sa masaklap na paraan andyang nabundol ng truck, nakuryente sa poste, nabagsakan ng gumuhong gusali at meron pang nalunod sa dagat. Lahat ng mga taong iyon ay minsan na rin siyang inapi. Sunod-sunod din ang pagkawala nila sa loob lamang ng Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria. Ang mga araw kung saan patay ang Diyos kung alam lang niya na ganoon pala katindi ang parusang sasapitin nila. Hindi na lang sana niya ginawa ang ritual sa pagtawag ng gargamo. Noon lang niya napagtanto na ang mga gargamo ay alagad din pala ng kadiliman. Dahil hindi na pwedeng paalisin ang gargamong nakabuntot sa kanyang anino. May naisip siyang paraan para ito'y mawala na sa mundo. Araw ng linggo o muling pagkabuhay. Nagtungo si Ramiro sa isang bangin at nag-isip ng masama sa sarili. Inisip niya na magpapatiwakal na lamang siya. Nilait at sinaktan din niya ang sarili. Andiyan pinagsasampal, pinagkukurot, lahat-lahat ng bagay na pwedeng makasakit sa kanya ay ginawa niya sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na biglang kumilos mag-isa ang kanyang anino na may sungay habang sinasaktan at nilalait niya ang kanyang sarili, ay bigla siya nitong tinulak mula sa bangin. Habang nahuhulog si Ramiro sa bangin na maghahatid sa huli niyang hantungan, ay nagawa pa niyang ngumiti. Ngiti dahil sa wakas ay matatapos na ang paghihirap niya sa mundo. Mga Solid HTV Positive ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbot. Sa pagsapit ng mahal na araw, naisipang gumala na magtutropa sa Barrio Kurosawa ng Gregorio City Dito'y matatagpuan ang puno na di umano'y nagmimilagro at nagbibigay pa ng lunas sa kahit na anong sakit. Puno ng hiwaga ang puno ng Baryo Kurosawa. Tuwing mahal na araw ay lumilitaw sa katawang kahoy nito ang mukha ng mga santo. At sinumang humawak o magdasal sa punong iyon ay tiyak na gagaling mula sa dinadalang karamdaman. Marami na rin nakapagpatunay na totoo ang pagmimilagro ng puno kaya tuwing Holy Week ay dinadayo ito at pinagkakaguluhan. Kahit mga walang sakit ay dumadalaw na rin at nag-aalay pa ng mga dasal at bulaklak sa pagbabakasakaling makatanggap din sila ng biyaya. Si Anya Shan ay kanina pa balisa habang nakatanaw sa bintana ng kotse Napansin ito ng nobyo niyang si JV kaya umakbay ito sa kanya sabay sabing, Ayos ka lang ba? <sighs> Medyo kinakabahan lang. Hindi maiwasang magduda ni Anya Shan sa milagrosong puno. Tumitindi ang sakit niya sa puso at ayon sa doktor ay nanganganib pa siyang maoperahan pagpapatuloy na pang-uusisa ng nobyo sa kanya. Eh, bakit ka naman kinakabahan? Ano ko ba naman? Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga milamilagro. Saka isa pa, napilitan lang naman talaga ako dahil sa sakit kong to. Tsaka kinakabahan ako. Baka kasi walang mangyari. Ano ka ba naman? Huwag ka mag-isip ng ganyan, okay? At lalo pang lalala yung sakit mo eh. Always think positive. Ganun na lang. Inilapit ng lalaki ang ulo nito sa kanya sabay halik sa balikat nito. Tugtong pa niya. Basta kahit na anong mangyari, I'm always here for you. Nagpasalamat naman si Anya siya sa pagpapalakas ng loob sa kanya ng nobyo. Kahit sa likod ng kanyang pag-iisip ay puno pa rin talaga siya ng pag-aalala. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi dumadapo ang milagro sa kanyang kalagayan. Pasadong alas dos na ng hapon nang makarating ang kanilang sasakyan sa baryo na iyon. Naghanap muna sila ng makakainan bago tuluyang puntahan ang banal na puno. Ah, isang kanin at giniling pa nga. Pagtawag ni Rico sa tindera ng karinderya. Sita naman sa kanya ni Erika. Ano ka ba? Kaya eh, tignan mo lalong lumulopoy ang katawan mo dahil sa katakawan mo. Hayaan mo na hindi naman siguro nakapag-almusal to kaya gutom na gutom. <laughs> Tumatawang pakli ni JV na nakaakbay pa rin sa nobya. Pagkatapos kumain ay nilakad na ng apat ang tulay patungo sa baryo Kurosawa. Sa hindi kalayuan pa lang ay matatanaw na ang banal na puno. Bilang na lang sa daliri ang nakapila rito. Ngunit bago pa sila makalapit dito isang matangkad na lalaki ang humarang sa kanila. Tayo rin ba kayo rito? O, opo. Mabilis namang tugon ni Anya Shan. Ngayon pa lang kayo nagpunta rito? Opo. Medyo natagalan kasi kami dahil matraffic po eh. Bakit ngayon pa? Dapat kahapon na lang sana o kaya nung mga nakaraang araw. Hindi ngayong Biyernes Santo. Nagkatinginan ang apat. Ah, Ganun po ba? Eh, bakit naman po? Wala ba kayong alam sa lugar na to? pawang na blanco ang utak nilang apat dahil sa pagtatanong na iyon ng naturang lalaki. Lahat din sila ay punong-puno ng pagtataka dahil sa kung anong impormasyon ang pwedeng sabihin sa kanila ng lalaking yon. Ano ba naman kayo? Dapat kasi nagsasaliksik muna kayo sa mga bagay na hindi ninyo alam lalo sa mga lugar na pupuntahan ninyo. Dito kasi, tuwing alas tres daw ng hapon, lahat ng tao rito ay nagiging halimaw. Nagpapatayan sila at lahat ng nilalang na makita ay kakainin nila ng buhay, kauri man nila o hindi. Ah, ah, ano po? Pilit na kinalma ni Anya siya ang sarili gawa ng karamdaman sa puso. Ayaw niyang dapuan ng takot baka makasama pa itong lalo sa kanya. Dugtong pa ng lalaki. Delikado ang lugar na ito sa tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Kahit mga pulis ay hindi nagpupunta rito. Kaya kung ako sa inyo, bilisan nyo na ang pakay ninyo sa panal na puno at pagkatapos ay umalis na kayo agad. Huwag nyo nang hintayin pumatak ang alas tres at baka sa linggo na kayo makakaalis. Kinabahan ng apat dahil sa nalaman na iyon. Pahabol pa ng lalaki bago ito tuluyang tumakbo o baka hindi na kayo makakaalis. Tulad nila, isa rin itong tayo para magdasal sa banal na puno Mukhang katatapos lang nito roon kaya ngayon ay nagmamadali na rin itong umuwi. Lalo pa at sampung minuto na lang bago sumapit ang alas tres. Binilisan ni Anya siya ng pagdadasal habang nakaluhod sa harap ng puno. Pagkuway hinawakan niya ang katawang kahoy nito at saka idinikit sa dibdib ang palad. Laking gulat pa niya nang mapansin ang paglitaw ng isang muka sa bandang ibaba ng puno. Kahawik ito ang anyo ng mahal na birhen. Kung gayon, ay totoo nga ang milagro sa puno. Doon siya nabuhayan ng pag-asa. Pag-asa na gumaling sa karamdaman niya sa puso. Hindi nga sila nagtagal doon at dali-dali bumalik na rin sila sa kanilang kotse. Lalo pa at napansin din nila sa mga natirang dayo ang pagmamadaling makaalis pagkatapos magdasal sa puno. Hindi pa man nakakalabas ng baryo ang kanilang sasakyan ay bigla itong tumirik. Napamura pa si Rico na siyang driver ng kotse. Putya! nakalimutan ko pa lang magpagas. Dismayadong tugon naman ni Erika sa kanya. Ano pa naman yan? Dapat kasi bago tayo umalis kanina nagpagas ka na. Eh nawala nga sa isip ko eh. Di bali na, maghanap na lang tayo ng malapit na gasolinahan dito pare. Bubuksan pa lang ni JV ang pinto ng sasakyan ay agad na siyang pinigilan ni Rico. Rico. Ano ka ba? Pasadong alas tres na oh. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng lalaki kanina? Baka abutan na tayo ng mga halimaw rito. Hindi tayo gago para maniwala sa kanya no. Huwag kang tuwag. Samahan mo na lang ako. At pagkatapos ng maikling usapan na iyon ay tuluyang bumaba ng kotse si JV. Ikaw na lang maghanap, tol. Ayoko talaga lumabas eh, talaga Rico. Ang tuwag mo! Bahala nga kayo dyan. Teka, ako na lang sasama. Dito ka lang at baka mapagod ka sa paglalakad. Lalo na at tirik ang araw ngayon. Mabuti pa, maghintay na lang kayo rito ha. Pagpipigil ni JV kay Anya Shan, sabay halik pa nito sa noo ng babae sa paglalakad ni JV. Hindi niya namalayan ang mga matang nakamasid sa kanya na nagtatago sa matataas na damuhan. Ang tagal naman ni JV. Saan na kaya yun? Ano kaya kung sumunod na lang tayo? Hindi na mapakali sa kinauupuan si Anya Shan. Lalo tuloy siyang nai-stress dahil sa kahihintay sa lalaki. Ngunit naputol iyon nang biglang sumigaw si Erika. Diyos At pagkuway, sinundan nila ng tingin nito. Sa hindi kalayuan, ay nakita nila ang mga taong nagwawala sa gitna ng daan. Parang sinasapian ng masamang espiritu ang mga ito. Di nagtagal, ang kanilang mga anyo ay unti-unting nagbago. Kahit pa nasa malayo ay kitang-kita nila ang paglitaw ng makakapal na balahibo lalo sa bahaging muka ng mga ito. Ang kanilang mga daliri ay biglang humaba at kitang-kita na bigla din silang tinupuan ng matutulis na mga kuko. Ang kanilang bibig ay lumaki at dito'y kitang-kita nila kung paano naglabasan ang matatalim na pangil ng mga ito. Ang kanilang mukha ay naging mapangis na hayop habang lumilitaw pa ang berdeng ugat sa tuyot nilang balat. Dahil sa mga nasaksihan, hindi maiwasan ni Erika ang manginig sa kanyang kinauupuan sabay sabing, Diyos ko! Totoo! Totoo nga! Totoo yung sinasabi nila! At dito'y pinanlakihan ng mga mata si Rico. Si Anya siya naman ay biglang napahawak sa dibdib nang maramdaman ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Lumabas na tayo. Lumabas na tayo. Bago pa nila tayo abutan dito. Sa takot ay naunang lumabas si Anya Shan. Sumunod agad sa kanya ang dalawa at tahimik silang nagtago sa matataas na damuhan sa gilid ng daan. Papulong na tanong sa kanila ni Rico. Mga aswang ba sila? Bakit? Bakit nakakapag-transform sila kahit na ganitong oras? Bakit? Hysterical naman na tugon ni Erica sa kanya. Siguro, siguro mas malakas pa sila sa aswang dahil tignan mo hindi sila tinatabla ng araw. Totohan delikado rito dahil kahit umaga nagbabago sila ng anyo. Pagbasag naman ni Anya Shan sa dalawang nag-uusap. Huwag niyo ako masyadong takutin at baka, baka sumpungin ako ng sakit ko sa puso. Magkagayon man, kalmado pa rin siyang nakiusap kahit ramdam na niya ang muling pagpalya ng kanyang puso gawa ng magkahalong takot at kaba. Bakit pa tayo nagtatago rito? Umalis na tayo! Maghanap na tayo ng ibang daan! Pasigaw na bulong ni Rico sa kanila. Teka lang, wala pa si JB! Dumoble ang kaba ni Anya Shan Nais niyang tumayo at hanapin ang lalaki pero tinignan nila na nasa paligid na ang mga nagpapatayang halimaw. Naabutan na sila ng alas tres ng hapon sa lugar na iyon at hindi sila makakalabas doon hanggat hindi sumasapit ang linggo. Ang araw ng muling pagkabuhay. Hanggat patay ang Diyos, ay mananatili sa ganoong kalagayan ang buong baryo. Kalat sa paligid ang mga halimaw na pinapatay at inakain pa mismo ang kapwa nila halimaw. Matira ang matibay kumbaga. Pati mga dayo na naligaw roon ay tamay na rin. Dito'y umagos na ang luha ni Anya Shan. Nagsimula na ring sumikip ang kanyang dibdib Wika pa nito sa dalawang kasama. Kailangan na natin hanapin si, si JV. Eh, paano natin siya hahanapin? Maging si Erika ay hindi na rin alam ang gagawin. Naputol ang pag-uusap nila sa paglundag ng isang halimaw sa harap nila. Mabilis silang nakatayo at nakatakbo Ngunit pagtingin sa paligid ay nakapalibot na rin ang iba pang mga halimaw. Mga nilalang na naglalaway sa sobrang pagkagutom. Hindi nila kayang isipin kung paano sila kakainin ng buhay sa oras na mahuli sila. Hanggat may lupa ay hindi nila itinigil ang pagtakbo. Si Anya Shan, na hirap nang huminga ay napahawak na lang sa likod ng dalawang kasamahan ibig nang pumanaw ng kanyang ulirat ngunit pilit niyang tinitibayan ang kanyang loob. Kailangan niyang tiisin ng sakit at ang paninikip ng kanyang dibdib alang-alang sa kanyang buhay. Sa tinik pa lang ng mga halimaw na humahabol sa kanila ay nanginginig na pati lamang loob nila. Parang mga demonyong nakawala sa impyerno tila uhaw na uhaw sa dugo at laman nila. Napadapa si Erika at napapikit sa tinamong sugat. Hindi na siya nakabangon tulot ng labis na takot. Gustuhin man siyang iligtas ng dalawang kasama ay hindi rin makahinto sa pagtakbo ang mga ito dahil sa mamabangis at mapipilis na mga halimaw. Inaputan ng mga halimaw si Erika at pinagpistahan ng kanyang katawan. Kitang-kita ng dalawa kung paanong balian siya ng mga halimaw ng mga kamay at paa na parang manika lamang. Unti-unting humina ang kanyang pagsigaw habang tinutukot ng mga ito ang lamang loob niya sa katawan. Tuluyan siyang nalagutan ng hininga pagkatapos ikutin ng isang halimaw ang kanyang liig hanggang sa humiwalay ito sa kanyang katawan. Nang maubos nila ang katawan ni Erika, sila-sila naman ngayon ang nagpatayan at nagdukutan ng laman sa katawan. Sa sobrang gutom at bayolente ng mga halimaw na ito, pati mga naging kakampi nila noong una ay pinapatay na rin nila para kainin. Walang patid sa pag-iyak si Anya Shan habang tumatakbo. Si Rico naman ay hingal na hingal na at halos mapag-iwanan na rin. <sighs> Teka lang. Teka lang, Anya. Sakit na yung mga paa ko. Sakit na. Hindi tayo pwedeng umalis hanggat wala si JV. Doon pa lang napahinto ang babae nang mapansing tahimik na ang paligid na kinalalagyan nila. Sigurado, o baka nakain na rin ng mga halimaw yun ngayon. Bitaw ni Rico. Agad naman siyang kinontra ni Anya sa pagsabing, Ano? Hindi! Kung sasabihin yan, hindi! Hindi! At pagkatapos ng pagsigaw na iyon ni Anya Shan, ay sumikip muli ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan ay disidido na siya na hindi siya aalis doon hanggat hindi kasama ang nobyo. <sighs> Saan naman natin siya hanapin ngayon? Kita mo, <sighs> natrap na tayo dito. Dito. Nandito na tayo. Paano natin maiiwasan yung mga nagpapatayang halimaw? Hindi na tayo ligtas dito. At napasandal si Rico sa isang matamang puno. Pagkontra muli sa kanya ni Anya Shan. Limauna ka na kung gusto mo. Basta ako hahanapin ko si JP bago pa tuluyang makasagot si Rico ay nilundagan na siya ng dalawang halimaw na nagtatago pala sa matabang puno. Napaatras si Anya Shan. Lalo siyang napaiyak nang makita kung paanong hinati sa dalawa ang katawan ni Rico. Umagos ang masaganang pulang likido sa lupa at pati ang mga lamang loob nito. Nakita pa ni Anya siyan na dilat ang mga mata ni Rico habang pinagpipistahan ang kanyang katawan. Napatakbo muli si Anya siyan. Mas nakatakbo siya ng mabilis dahil bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung epekto na ba ito ng kapangyarihan ng banal na puno. Pero kung magkagayon man, ay sana nga. Sana dahil kailangan niya pang mapanatiling malakas ang buong katawan para mahanap ng tuluyan si JV. Makailang saglit pa, nakahanap na mapagtataguan si Anya Shan. Ipinasok niya ang kanyang sarili sa isang bodega na walang katao-tao. Maraming mga gamit at sulok doon na pwede niyang pagtaguan Sinarado niya ang kinakalawang na pinto. Ikinalat din niya ang ibang mga gamit sa paligid para magmukhang wala talagang tao doon. Doon siya na namalagi hanggat hindi dumarating ang araw ng linggo. Hindi na rin ligtas talaga sa labas dahil sa dami ng mga halimaw na paggala at nagpapatayan. Sa tabi ay napaiyak si Anya Shan parang hindi niya nakakayanin kung mawawala pati ang nobyo niya at lalong hindi niya gugustuhing masawi roon dahil may mga magulang pa siyang naghihintay sa kanya. Maghapon at magdamag na natili doon si Anya Shan. Wala siyang magawa kundi tiisin ang kumakalam na tiyan. Lalong tumindi ang patayan ng mga halimaw sa pagdating ng Sabado de Gloria. Higit na lumaki ang kanilang mga katawan at higit ding pumangis ang kanilang kaanyuan. Tanaw ni Anya Shan mula sa maliit na siwang ng pintana kung paanong magpataya ng mga ito sa labas. Napakalagim. Sobrang madugo. Hindi uso roon ang kampihan. Bawat halimaw sa daan ay nagrarambulan at nagpapaligsahan sa paglapa sa katawan ng kapwa halimaw. May ilan namang grupo na nagtulong-tulong para upusin ang kabilang panig, ngunit sa huli ay sila-sila rin ang magtataksilan at magpapatayan. Ganoon lang kadali sa kanilang kalimutan ang maiksing pinagsamahan. Lalong nag-alala si Anya Shan para sa nobyo. Hindi rin niya alam kung may nobyo pa ba siyang aabutan lalo pa at nakita na niya kung paanong lumapa ng tao ang mga halimaw na yun. Kung turugin nila ang katawan ng biktima, siguradong hindi na ito makikilala. Huwag sanang matulad doon si JV. Hindi kakayanin ng puso niya kung makita itong wakwak na ang buong katawan. Sa likod magpataya ng mga halimaw, isa ang tumilapon sa bintana at gumulong-gulong sa sahig ang katawan. Sinundan ito ng dalawang halimaw sa nawasak na bintana at doon nila nakita si Anya siya na nakaupo sa sulok. Laksa-laksang hilakpot ang lumukob sa buong katawan ni Anya siya ng mga sandaling iyon. Sindak siyang tumayo at binuksan ng pinto. Dire-diretso siyang tumakbo at hindi na nilingon ang likuran. Tinikpan niya ang boses ng mga halimaw na humahabol sa kanya. Kung saan saang kalsada siya dumaan para iligaw ang mga ito at may nadaanan pa siyang sementeryo kung saan walang mga halimaw. Naghanap din siya ng nitso na walang laman at doon ay nagtago pa. Tinakpan lang niya ng isang sakong basura ang harap nito. Nanginginig ang buo niyang katawan habang yakap ang sarili. Halos mamula na ang dalawang mata niya sa walang patid na pag-agos ng luha. Ilang saglit pa, biglang may kamay na humatak sa basurang hinarang niya sa nitso Sobrang lakas ng sigaw niya pero saglit lamang iyon dahil agad na humupa ang takot sa kanyang katawan nang masilayan si JV. JV! JV buhay ka! JV! At hagulgol na lumabas si Anya Shan sa Nitso at yumakap ng mahigpit sa nobyo. JV! Akala ko Kalakulang ka na rin. Kahapon pa kita hinahanap. Buti na lang napadaan ako rito kaya nakita kita. Akala ko rin natulad ka na rin sa ibang tayo na kinain ng buhay. Teka, paano ka nakaligtas? Saan ka nagtago? Anong, anong nangyari sa'yo kahapon? Babe, mahabang kwento. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo pero ang mahalaga nakita na kita. Kaya aalis na tayo rito. Maghanda ka at may alam akong daan. Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa palabas sa sementeryo na iyon. Isang madilim na tunnel ang tinaanan nila para makalabas ng baryo Kurosawa. Pagkalabas sa tunnel, natanaw nila sa hindi kalayuan ang isang police station Dali-dali silang tumakbo roon at nanghingi ng tulong sa mga pulis. Tulungan niyo po kami! Inatake kami ng mga halimaw. Yung dalawang kasamahan namin patay na. Hindi na namin alam kung paano kami uuwi sa Maynila dahil naiwan po doon yung sasakyan namin. Pagkasabi noon ay muling tumulo ang luha ni Anya Shan habang isinasalarawan kung paanong pinaslang ang dalawa nilang katropa. Sagot naman sa kanila ng pulis. Eh bakit pa kasi nagpunta kayo roon? Tuwing sasapit ang Biyernes Santo, delikado talaga sa lugar na yon dahil sa sumpa. Sumpa? Sumpa? Nagtaka si Anya Shan sa sinabi ng isang pulis. Noong unang panahon, isinumpaya ng isang mambabarang na pinagtulungang patayin ng mga tao. Kaya tuwing sasapit ang kamatayan ng Panginoon, eh nagiging halimaw yung mga tao dyan at napipilitang patayin ang kapwa nila. Ganun po ba? Buti na lang at nakaligtas pa kami. Ano? Bakit? May kasama ka pa ba? Nangunot ang noo ni Anya Shan. Doon lang niya napagtantong wala na sa tabi si JV. O, opo. Opo. Dalawa po kami nakaligtas. Kasama ko kanina yung boyfriend ko, si, si JV. Nagkita po kami sa sementeryo kanina. Tsaka po kami pumunta rito. Sigurado ka ba? Eh kasi kanina, habang natatanaw kitang tumatakbo papunta rito, eh iha, wala naman kami nakitang kasama mo. ikaw lang ang mag-isang nagpunta rito. Sinang-ayunan din iyon ng isa pang pulis. Oo, iha. Ikaw lang ay nakita namin nakalabas dyan. At kumabog ng malakas ang dibdib ni Anya Shan. Kasabay ng muling pagragasa ng kanyang mga luha, sabay banggit sa ngalan ng kanyang nobyo nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Hindi niya matanggap na na lang ng lalaki ang tumulong sa kanya para makahanap ng daan papalabas ng naturang baryo. Para makahanap ng daan upang tuluyan siyang makatakas sa impyerno. mga solid HTV positive. Ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbot. Pagka-uwi sa bahay ng gabing iyon, isinabit agad ni Isabel ang biniling palaspas sa harap ng kanilang bintana sa labas lumapit sa kanya ang asawang si Munisyo na hawak ang isang basong may kape. Oh, bakit sa labas mo nilagay? Dapat dito. Dito sa loob ng bintana, dito mo ilagay ang palaspas. Diyos ko, hindi nga pwede rito sa loob dahil tuwing aalis tayo, hindi na isasara ng mabuti yung bintana kaya dito na lang. Baka mamaya mapasukan pa tayo ng magnanakaw eh. Sagot ni Isabel habang itinatali ito sa labas ng bintana. Tsaka nga pala, bakit naman ginabi ka? Ano ba yung mga ginawa mo kanina? Eh syempre tumalaw pa ako kina Tita Carmen. Inatid ko pa yung pinapabili niya. O tapos napahaba na rin yung kwentuhan namin doon kaya natagalan ako. Hindi naman pwedeng pagkabigay ko nung pinapabili niya iaalis ako agad. Ay, Pagsabihan mo yung anak mo ha. Nahuli ko yan kanina sa daan. Naninigarilyo na yan. Kailan pa natutong manigarilyo yung batang yan? Ano? Nagulat si Isabel sa narinig. Pati siya ay hindi rin makapaniwala. Nagbibisyo na yang si Michael. Sabihan mo yan at baka kung ano pang magawa ko dyan. Ayoko lang na mapagbuhatan uli ng kamayan kaya ikaw na ang kumausap sa kanya. Nang maisabit na niya ang palaspas ay nagtungo agad siya sa kwarto. Doon niya nakita si Michael nakaharap pa rin ng laptop at nagbababad sa online games. Michael, halika nga rito. Biglang nagdabog ang binatilyo. Ugali na nitong magdabog kapag tinatawag sa gitna ng paglalaro. Ano na naman ba yun ma? Ikita mo nga busy ako rito oh. Bakit naninigarilyo ka na? Nahuli ka daw ni tatay mo kanina sa labas. Ano, totoo ba yon? Hindi agad nakasagot ang binatilyo at napakamot na lamang sa ulo. Sagutin mo nga ako. Kailan ka pa natutong magbisyo? Kung yung tatay mo nga ni minsan hindi nakatikim ng yosi, ikaw pa kaya? Hay nako, mama naman. Malaki na ako. Kung pwede lang pabayaan nyo na lang kaya ako. Anong malaki-malaki ka dyan? Hindi dahilan yon para pasukin mo ang bisyo. Masisira yung kalusugan mo. Wala nga akong ginagawang masama ma. Wala rin naman ako tinatapakang ibang tao. E sarili ko lang naman din iniintindi ko. Hindi ko pinakikialaman ang buhay ng iba. Huwag mo nga gawing dahilan ng ibang tao o ano paman. Itigil mo na ngayon din yung paninigarilyo mong yan kung ayaw mo makatikim sa akin. Hindi mo bagay magbisyo, Michael. Hindi ka siga gaya ng mga kasing edad mo rito. Ni hindi ka nga makapagbuhat na mabigat. Nagpi-feeling barako ka. Ayusin mo yung sarili mo. Na bad trip ng tuluyan si Michael sa mga sinabi ng ina at nawalan tuloy siya ng gana sa paglalaro. Ang totoo, hindi rin naman niya hilig ang larong barilan na iyon noon. Napilitan lang siyang laruin ito para gayahin ang mga lalaking nakikita niya sa internet shop na naglalaro nito. Mga lalaking di hamak na barakong barako kesa sa kanya na isang lampa at mahinhing lalaki. Hindi naman siya bakla. Sadyang malambot lang ang kanyang pangangatawan dahil lumaki siyang hindi naranasan ang mabibigat na trabaho. Sa lugar nilang iyon ay maraming mga lalaking malalaki ang katawan dahil batak na batak sa mabibigat na gawain. Karamihan din sa mga ito ay madalas niyang nakikita na may yosi sa bibig. Dahil sa kagustuhan ni Michael na maging katulad ng mga ito ay sinubukan na rin niya ang nakikita sa iba gaya ng paglalaro ng Dota, Counter-Strike paghuhubad sa loob ng computer shop, pagpapagupit ng may hiwa sa gilid, paghiwa sa kilay at eto na nga, ang pagyoyosi. Aaminin niyang hindi nga bumabagay sa kanya ang ganoong imahe pero ginagawa niya ang lahat para maging katulad ng mga barakong lalaki sa kanilang lugar. Yung tipong matapang, maskulado, matigas ang katawan. As in, lalaking lalaki. Pagdating nga ng hapunan, halos hindi niya mailunok ang pagkain sa sunod-sunod na sermon ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, mas nabusog pa nga siya sa sermon ng mga ito kesa sa kinakain nila. Hiyang-hiya tuloy siya sa sarili niya. Pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang naging kawawa dahil pilit niyang ginagaya ang isang pagkataong hindi naman bumabagay sa kanya. Sa kalagitnaan nga ng kanilang pagkain, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Kasabay nito ang malalakas na sigawan, takbuhan at boses ng mga pulis. Napahinto sila at sumilip sa bintana doon nga'y nakita nila ang nangyayaring kaguluhan sa labas. Tila may hinahabol ang mga pulis sa kung saan. Isang lalaki ang napadaan sa harap ng kanilang bintana. Bago pa man ito makagawa ng aksyon, ay dumapo na ang bala sa katawan nito. Nagulat sina Isabel sa nilikhang ingay nito. Agad silang tumayo sa hapagkainan at lumabas na ng bahay. Doon nila nakita ang paglapit ng mga pulis sa nabaril na lalaki. Isang pulis naman ang kumausap sa kanila. Pasensya na po kayo kung naabala namin kayo. Hinahabol lang kasi namin tong kriminal na to. Patay na ang lalaki nang ito'y pulsuhan ng mga pulis. Sa dami ng balang tumama sa katawan nito, natalsikan pa ng pulang likido ang palaspas na nakasabit sa bintana. Napahagod na lang ng ulo si Isabel at nakiusap sa mga otoridad na alisin agad ang bangkay ng lalaki sa harap ng kanilang bahay. Nahirapan na tuloy ang pamilya na bumalik sa pagkain. Nasira na ang sikmura nila sa nakita kanina kung paano mabaril ang lalaki sa harap ng kanilang bahay. Ayon pa sa mga pulis, sampung babae raw ang pinaslang ng lalaking ito. Ginahasa pa raw nito ang mga biktima bago tinuluyan. Matagal na rin itong wanted sa iba't ibang lugar at ngayon lang nahuli. Hindi na nga lang ito umabot sa kulungan dahil napilitan na siyang paputukan ng mga pulis matapos itong manlaban. Komento ni Isabel pagkaupo sa pwesto. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Mas lalo pang dumadami ang krimen. Ah, sige na. Kumain na kayo ulit. Dagdag pa niya sa dalawang nakatanaw pa rin sa kaganapan sa labas. Kinabukasan ay nagpaalam sa kanya ang asawa na makikipag-birthday sa isang barkada nito sa rekto. Doon na rin daw ito makikitulog dahil tiyak na mapapahaba ang kanilang inuman. Sina Isabel at Michael na lang ang naiwan sa bahay. Nainip si Isabel kaya naisipan niyang dumalaw sa isang kaibigan sa Caloocan at niyaya niya ang anak Umiling lang naman ang binatilyo dahil gusto nitong manatili lamang sana sa bahay. Michael, sumama ka na sa akin. Hindi kita hahayaang mag-isa rito. E baka mamaya magbisyo-bisyo ka na naman dyan. Ma, hindi ko na nga yun gagawin. Dito na lang po ako sa bahay. Hindi ako lalabas. Ah, ganon? Paano ako nakakasigurong hindi mo na uulitin, Aber? Hindi ko na nga po gagawin eh. Paulit-ulit na lang. Dito lang po ako mananahimik lang talaga. Gusto niyo doon pa ako magkulong sa kwarto ko. Ayoko rin naman po talagang lumabas kasi masakit yung ulo ko. Padabog na tumayo si Michael at pumasok agad sa kwarto. Hindi na nagpumilit si Isabel pero hindi niya napigilang magkomento ng Masakit pa yung ulo mo sa lagay na yan ha. Nakuha mo pang magdabog at sumagot-sagot sa magulang. At pagkatapos ay mag-isa na siyang umalis. Gabi. Pasadong alas 9 na ng gabi nang makauwi si Isabel. Napasubo na naman siya sa pakikipagkwentuhan sa mga pinuntahang kaibigan. Pagkarating pa lang niya sa harap ng bahay nila, umagaw agad sa pansin niya ang palaspas na pinalilibutan ng pagkarami-raming langaw. Binugaw niya ang mga ito palayo sa kapinunasan ng palaspas ng panyo niya. Ano kaya ang meron dito kung bakit pinagpipistahan ng mga langaw ang palaspas? Hindi kaya dahil sa dugong tumalsik dito kagabi? Pero katakatakang Nilinis naman niya ito kaninang umaga pa lang at tiniyak niyang wala nang bakas ng dumi ang palaspas na yun. Samantala, Abala naman sa panonood ng adult video si Michael sa harap ng laptop habang may yosi sa bibig. Nang marinig ang katok ng ina ay napalundag siya sa kinauupuan at nahulog pa sa bibig niya ang sigarilyo. Agad niya itong tinapakan hanggang sa mamatay ang usok at pagkatapos ay itinapon sa labas ng bintana. Tinodo na lang niya ang lakas ng ventilador para mabilis na mawala ang usok at ang amoy nito sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos noon, doon pa lamang niya pinagbuksan ng pinto ang ina. Bakit ba ang tagal mo? Kanina pa ako katok ng katok ha? Kumain ka na doon at may binigay na ulam ang tita Shirley mo. Hindi agad lumabas ng kwarto si Michael. Pinalikan niya ang pwesto at siniguradong wala nang ang amoy ng usok ng sigarilyo doon. At pagkatapos ay pinatay na rin niya ang laptop at doon pa lang siya lumabas. Lumabas pagsapit ng Semana Santa ay natapos na ang mga okasyong pinuntahan ni na Isabel at Municio. Nag-stay na lang sila sa bahay. Si Michael naman ay maghapong naglalaro sa laptop. Wala na nga siyang ibang ginawa kundi iyon lang. Ayaw naman siyang palabasin ng mga magulang kapag Semana Santa. Iyon ang dahilan kaya ayaw niya sa holiday na ito. Bukod sa inaatake siya ng pagkainip sa loob ay naiirita pa siya sa boses ng matatandang kumakanta ng pabasa sa labas. Ang Semana Santa raw ay sumisimbolo ng death and resurrection ni Kristo. Kaya bahagi na ng holiday na ito ang katahimikan at kalungkutang mararamdaman sa paligid. Lalo na sa Biyernes Santo, ang araw kung kailan namatay si Kristo. Hanggang sa pagdating ng gabi ay nakababad pa rin si Michael sa laptop Tulog na ang mga magulang niya sa kabilang kwarto kaya naisipan niyang maglabas muli ng Yossi. Panay ang hit-hit buga niya sa usok ng sigarilyo habang nanonood ng pambarakong palabas sa laptop. Ini-imagine pa niya na sana'y katulad niya ang mga lalaking ito na malalaki ang katawan at walang inaatrasan ng mga suntukan. Samantala, naalimpungatan naman si Isabel sa labis na init. Nagising siyang pinagpapawisan ng buong katawan at nilingon niya ang asawa sa tabi ngunit wala na ito roon. Bumangon siya sa kama at nilinga ang paligid. Napagtanto niyang siya na lang mag-isa ang nasa silid. Munisyo! Tawag niya sa asawa ngunit walang tumugon. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking may mga tama ng bala sa dibdib ang iniluwa nito may hawak itong palaspas na may bahid din ng pulang likido. Lumapit ang lalaki at sinimulang hampasin ng palaspas si Isabel. Nagsisisigaw ang babae. Napakalakas kasi ng hampas nito. Halos magkanda sugat-sugat na ang balat ni Isabel sa tindi ng paghampas nito ng palaspas sa kanya. Ang labis na sakit at gimbal ang nagdala sa kanya sa realidad. Doon lang niya napagtantong panaginip lang ang lahat. Paglingon niya sa asawa ay nasa tabi na niya ito at humihilik pa nga habang natutulog. Kinabahan siya. Bakit kaya niya napanaginipan ang lalaking nabaril sa harap ng bahay nila? Kwento niya ito sa asawa niya kinabukasan ngunit tinawanan lamang ng lalaki ang sinabi ng asawa at huwag na lang daw itong iisipin. <laughs> Masyado ka lang sigurong natakot sa nangyari kaya pati yung lalaki e eh, napanaginipan mo. Huwag mo na isipin yun. Normal lang yun talaga. Kinalimutan nga agad ni Isabel ang panaginip. Ifinokus niya ang isip sa ibang bagay. Sinubukan niyang maging abala sa mga gawaing bahay para malimutan ang tromang idinulot ng pangyayari. Noon pa lang kasi siya nakakita ng aktwal na taong tinamaan ng baril. Nangyari pa talaga ito sa harap ng bahay nila. Akala nga ni Isabel ay matatahimik na siya. Ngunit sa mga araw na nagdaan ay nabahala siya tuwing makikita ang palaspas nila na nilalangaw pagsapit ng gabi. At hindi lang yun. Muli rin siyang binalikan ng lalaki sa panaginip. Pero patindi pa ito ng patindi habang papalapit ang Biyernes Santo. Lagi niyang nakikita ang lalaki na pumapasok sa kwarto niya at hinahampas siya ng palaspas. Nagtatamo raw siya ng mga galos at sugat din sa tindi ng paghampas sa kanya nito. Pagkatapos ay sasamparaw ito sa kama niya at huhubaran siya. Akmang pagsasamantalahan daw siya nito pero bago iyon mangyari ay doon na siya magigising. Hindi na ito normal na panaginip. Isa na itong pangungot para kay Isabel. Agad niyang sinabi sa asawa ang paulit-ulit na panaginip niyang iyon ngunit sa pagkakataong ito, ang mister niya ngayon ay nababahala na rin. Kunot noong tanong ni Monicio, Bakit lagi mo nakikita yung lalaking yun sa panaginip mo? Ano ba talaga meron sa kanya? Ano Narinig mo ba yung sinabi ng mga pulis nung gabing yun? Di ba matagal na raw na wanted yung lalaking yun sa iba't ibang lugar? Tapos marami na daw siyang babaeng pinatay. Lahat daw noon ay pinagsamantalahan muna niya bago niya paslangin. Alam mo, ganun yung ginagawa niya sa panaginip ko. Sinasaktan niya ako. Hinahampas pa niya ako ng palaspas tapos pinagsasamantalahan. A- ano ka mo? Ano ka mo? Palaspas? Hinahampas ka ng palaspas. Oo. Yung hawak niyang palaspas ay katulad ng palaspas na nakasabit sa bintana natin. <laughs> Eh, bakit naman nasali pa yung palaspas? Ano namang kinalaman ng palaspas na yun sa kanya? Siguro... Alam mo, di ba natalsi ka ng dugo niya yung palaspas? nung gabing nabaril siya sa harap ng bahay natin. Baka mamaya yun yung ginagamit niya para multuhin ako sa panaginip ko. Eh pero bakit ikaw lang at sa'yo lang siya nagpapakita talaga? Eh dahil ako nga yung babae sa pamilyang to. Siguradong ako yung target niya gaya ng ginagawa niya sa ibang mga babaeng nabibiktima niya. Sigurado ka ba na iyan talaga yung pakay niya? Meron pa bang iba? Eh ano pa nga ba? Madali lang isipin ang lahat kung pagtatagpi-tagpiin mo. Sa sobrang sama ng lalaking yun, pati sa kamatayan na may merwisyo pa rin siya ng babae. Eh anong gagawin natin para mawala siya? Ano kaya kung humingi tayo ng tulong sa mga pari? Sa simbahan? Basta kahit saan, Basta importante mapaalis lang natin siya rito. Siguradong nandito lang siya sa bahay. Andito lang yung kaluluwa niya dahil malapit siya dito sa bahay natin nang siya ipinatay. O sige, bukas na bukas din gagawa natin ang paraan yan. Basta, magpahinga ka na lang muna ngayon at magdasal. Tiyak namang hindi tayo pababayaan ng may kapal. Pasimpleng nakikinig si Michael sa pinag-uusapan ng mga magulang. Pati tuloy siya ay kinilabutan at natakot nang lumapit sa bintana nila lalo na doon sa sala kung saan nakasabit ang palaspas. Nang hapong iyon ay nasa kwarto ang mga magulang niya at nagpapahinga. Siya naman ay nagtungo sa sala at naglakas loob na lapitan ng palaspas. Tinanggal niya ito sa pagkakasabit doon at itinapon na sa basurahan. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya ang ina na umuungol at parang umiiyak. Pati si Municio ay naalimpungatan dito. Sabay pa nilang ginising ang babae. Takot na takot naman ang babae nang magbalik ang diwa at napayakap ito sa asawa at muling binanggit ang tungkol sa lalaking nagpapakita sa panaginip nito. Pinapalo niya ako ng palaspas. Pinagtatangkaan niya ako gahasain. Pinagtatangkaan niya ako gahasain. Tapos may sinabi pa siya sa akin na kahit daw sa kamatayan hindi daw niya ako titigilan. Wala daw makakapigil sa kanya. Huwebes Santo ng araw na yun. Magkasamang nagdasal ang dalawa sa harap ng altar habang si Michael naman ay nakakulong pa rin sa kwarto habang nakatunga nga sa nakapatay na screen ng laptop. Ano ba ang magagawa niya para matulungan ang ina? Nito mga huling araw ay madalas siyang mapagalitan dahil sa ginawa niyang pagbibisyo. Dahil dito ay hindi na niya gaanong kasundo ang mga magulang. Nahihiya na rin siyang mag-alok ng tulong kahit pati siya ay nag-aalala sa pinagdadaanan ng nanay niya. Gabi. Mahimbing na ang tulog ng lahat. Si Isabel ay muling tinalaw ng lalaki sa kanyang panaginip. Pumasok daw ito sa kanilang silid at sinimulan siyang hampas-hampasin ng palaspas. Napuno na raw ng sugat at galos ang balat niya pero ayaw pa rin tumigil ang lalaki sa paghahampas sa kanya. Nang tuluyan siyang manghina ay pumatong ito sa harap niya at sinimulan siyang humaran. Hindi na napigilan ni Isabel ang pagpasok nito sa kanyang kaharian. Nagsisisigaw na lang siya at isang malakas na sigaw para makabalik sa realidad. Subalit kung kailan magigising na ang diwa niya, ay saka naman siya huhugutin pabalik sa dilim. Tila ayaw siyang pakawalan ng lalaki sa kanyang panaginip. Tila kontrolado nito ang nangyayari sa panaginip niya. Sa realidad naman ay parehong nagising sina Municio at Michael nang marinig ang pag-ungol at pag-iyak ni Isabel habang natutulog. Napatakbo na rin si Michael sa silid ng mga magulang at doon niya nakita ang kanyang ama na hindi malaman ang gagawin kung paano gigisingin ang kanyang ina. Ilang beses na itong kinalabit ni Munisio pero hindi pa rin ito nagigising. Patuloy lang itong umuungol at umiiyak na parang dumadanas ng kalbaryo. Pati si Michael ay tumulong na rin sa paggising sa ina hanggang sa napansin nila ang pagtubo ng mga galos at sugat sa katawan nito. Sindak na sindak ang mag-ama. Inutusan siya ng ama na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Taranta naman siyang lumabas ng kwarto para gawin ang utos ng ama. Subalit pagkarating niya sa sala, agad na bumungad sa kanya ang itinapon niyang palaspas kanina. Nakasabit na naman ito sa kanilang bintana na parang hindi kinalas doon at nakita niyang nilalangaw muli ito. Nangatog ang mga paa niya sa takot. Nawala na siya ng tapang para lumabas ng bahay. Nagbalik na lang siya sa silid para ipakita sa ama ang nangyayari sa palaspas. Ngunit pagbalik niya roon ay humahagulgol na ang kanyang ama habang nakayakap sa babae. Nilapitan niya ang ina pinagmasdan at hindi na ito gumagalaw. Hindi na rin ito humihinga. Wala na itong buhay. Larawan ng pagkasindak si Michael. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o mahihimatay na lamang habang pinagmamasdan ang bangkay ng ina na punong-puno ng sugat sa buong katawan at kani-kanina lamang ay ginigising pa lamang nila sa isang masamang panaginip. Music Lumipas ang buong linggo ng Semana Santa. Nakaburol ang babae habang ipinagluluksa ito ng naiwang pamilya. Hindi matanggap ni Monicio ang nangyari. Wala itong patid sa pagtangis habang nakabantay sa ataol ng asawa. Si Michael naman ay tila binalutan ng trauma at lagi na lang nakatulala sa sulok. Ang pagkamatay ni Isabel ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni na Michael. Lagi na siyang pinag-iinitan ng ama. Sa kanya nito ay ang nangyari sa asawa. Naging walang kwenta raw siyang anak at naging malas pa sa buhay nila. Lumaki na nga raw siyang lampa at mahina, wala pa siyang naidulot na mabuti sa bahay. Palamunin lamang daw siya at hindi marunong tumayo sa sariling mga paa. Kung ano-anong Masasakit na salita ang laging ibinabato sa kanya ng ama araw-araw. Tanggap naman ni Michael iyon dahil batid niya sa kanyang sariling may katotohanan talaga ang sinasabi ng kanyang ama. Aminado siya na lumaki nga siyang nakasandal pa rin sa mga magulang at walang alam na trabaho tapos ay nakuha pa niyang magbisyo ng palihim. Ang pagmamaltrato sa kanya ng ama ay nagdulot ng labis na depresyon sa kanya. Hanggang isang araw ay bigla na lang natanaw ni Michael sa labas ng bintana ang nakasabit na palaspas. Nilalangaw muli ito. Ilang beses na nila itong itinapon pero katakatakang bumabalik pa rin ito sa orihinal na pagkakasabit doon. Tumayo si Michael at kinuha ang palaspas. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya ito itinapon. Hinawakan niya ito na mahigpit at pumasok sa kwarto nilapitan niya ang amang natutulog sa kama at sinimulang hampas-hampasin gamit ang palaspas na ito. Tila wala sa sariling katinuan si Michael. Hindi niya hawak ang sariling katawan. Hindi rin niya tinantana ng paghampas sa ama hanggang sa tuluyang magtamo ito ng mga sugat at galos galing sa paghampas ng palaspas. Tila may sapi iyon. Nagawa nitong mapaslang si Munisyo. Sa loob ng napakatagal na paghampas ay nalagutan ng hininga ang lalaki. Hindi nito kinaya ang malalaking sugat na nagpaubos sa dugo nito. Walang kaalam-alam ang binatilyo na nakapasok na rin sa katawan niya ang kaluluwa ng lalaki. Taglay na ni Michael ang lakas ng isang barako. Natupad na ang pangarap niyang lumakas at maging tunay na lalaki. Hindi nga lang sa paraang gusto niya. Mga Solid HTV Positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbo Hataw na hataw si Enzo sa pagsasayaw sa harap ng ring light habang nakataples at itinataas ang boxer shorts. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang tatay niyang gulat na gulat sa ginagawa niya. Anak ka naman ng pitong puting pating talaga Enzo. Ano ba yung ginagawa mo? Imbes na nag-aaral ka, eh ganyan gi... Tapos mo na ba yung modules mo? Tatay naman, Ba't nandito ka na naman? Kapapasok mo lang kanina. Abay ako pa mag adjust sa'yo. Ay sorry sir ha, kasi kukunin ko lang yung wallet ko dahil nandun lahat ng ID ko at magkiklaim ako ng padala ng nanay mo. Upal ka. Mamaya ko na lang gagawin yung modules ko. Malapit na rin naman po ito eh. Sige na, huwag niyo na po akong istorbohin. Mais ka nga hayop ka. Una na lang ilabas mo pa yung itlog mo sa iksi ng salawal mo. Nahiya na tuloy humarap si Enzo sa kamera. Na-record pa man din ang eksena nilang iyon ng tatay Mario niya sa 30-second clips ng TikTok video niya. Hindi na niya inedit at inulit ang video. Dineretsyong upload na niya ito para makita rin ng mga followers niya kung gaano sila kakulit ng ama sa bahay. Isa si Enzo sa mga small TikToker na ngayon ay unti-unti nang lumalawak at nakikilala. Dati ay todo effort siya sa pagbivideo ng mga drawings niya pero hindi ito gaanong napapansin. Kaya naisipan niyang maghubad-hubad na rin at magsayaw ng nakaboxer shorts gaya ng ginagawa ng ibang lalaki roon. Sa paraang iyon, napadami niya ang views at followers niya kaya mula noon ay binago na rin niya ang content ng kanyang account ang dating Enzo na nagpapamalas ng likhang sining ay nagpapabukol na lang din ngayon sa TikTok. Pabukol ang tawag sa mga lalaki sa TikTok na nagsasayaw ng nakahubad para maibida ang hubog ng katawan. Ang iba sa mga iyon ay sinasadya talagang magsuot ng maiiksing salawal para bumukol ang maselang bahagi ng katawan nila at gustong gusto naman ng mga viewers ang nakikita. Sa madaling salita, katawan na lang ang puhunan para sumikat. Binalikan ni Enzo ang bagong upload nang matapos siyang magluto. Laking gulat niya dahil nasa isang daang libo na agad ang views nito. Ang daming natuwa sa moment nila ng ama sa video na yon. Dinala niya ang cellphone sa banyo at vinidyo ang sarili habang nagbubuhos ng tubig sa katawan. Sinuklay pa niya ang buhok gamit ang kamay at pagkatapos ay nagpakyut pa sa kamera. Muli niya itong inupload sa TikTok at nilagyan pa ng caption na, Tara, paliguan mo ako. <laughs> Pagkatapos maligo ay lumabas naman siya para mag-igib ng tubig. Boxer shorts na lang muli ang isinuot niya at ipinatong na lang sa balikat ang sando. Muli siyang nag-video sa sarili habang sinasabi sa mga followers na mag-iigib lang siya ng tubig. Ibinida pa niya ang kalahating katawan habang hawak ang balde na walang laman. Upload ulit pagkatapos mag-record. At ito nga't narinig na naman niya ang sigaw ng kanyang tatay Mario. Hoy! Anak ka talaga ng itong puting pating Enzo. Oh. Kailan ka pa mag-iigib? Bitawan mo yung cellphone mong yan. Lalakad na sana siya nang maalalang wala pala siyang suot na face mask. Nagbalik tuloy siya sa loob ng bahay at inilapag ang cellphone sa ibabaw ng frigidaire saka kinuha ang face mask at face shield niya. Ayan, lalabas na naman ng walang mask. Ayusin mo nga yung buhay mo Enzo. Sermon sa kanya ng ama habang nakapatong ang mga paa sa upuan at kaharap ng telebisyon. Paglabas ni Enzo ay binuhat na niya ang dalawang balde at pagkatapos ay nilisan ang bahay. Ganoon lang lagi ang trabaho niya ngayong nasa gitna pa rin ng pandemya ang mundo. Online class sa umaga, TikTok sa tanghali, mag-iigib sa hapon, module sa gabi at TikTok muli bago matulog. Isa ang TikTok sa pinakalibangan ngayon ni Enzo. Ni hindi na nga siya gaanong nakakapaglaro ng online games dahil dito. Mula kasi nang sumikat siya sa social app na ito ay doon na niya ibinuhos ang oras sa pagsiselfone. Hindi naman siya nauubusan ng content dahil katawan lang naman ang pinakabida sa lahat ng videos niya. Kahit pa nga umupo o di kaya'y tumunganga lamang siya sa harap ng kamera basta kita ang katawan ay tiyak na dudumugin na ito ng views at likes. Ganoon siya kagwapo. Sabihin man ng iba na gwapong-gwapo siya sa sarili niya, ay gwapo naman talaga siya. Sayang naman din ang ganda ng katawan niya kung hindi ito makikita ng masa. Pagkalipas ng isang linggo, pansamantalang huminto ang online class nila para bigyang daan ang buong linggo ng Semana Santa. Magbabakasyon din ang instructor nila kaya wala silang klase sa online. Dito'y lalong humaba ang oras ni Enzo sa pagti-tiktok. Paggising sa umaga ay tiktok agad ang binubuksan niya sa cellphone. Dahil kagigising pa lang ay nanood muna siya ng mga random videos doon kung ano-ano mga video ang lumalabas sa FYP niya. May asong tumatawa, may babaeng nagmumura, may matandang naghuhubad sa kamera. At ngayon lang, may nilalang na pula ang mga mata habang ang bibig ay nakabuka. Ang bibig nito ay biglang nilabasan ng mga gagamba, ipis, alupihan at kung ano-ano pang insekto na nagkalat pa sa screen niya. Natakot at nandiri doon si Enzo isa pang nagbigay ng hilakbot sa kanya ay ang nakakatakot na background music. Agad siyang nag-scroll pababa para makapanood ng mga bagong videos. Hindi nagtagal ay tinamad din siya kaya napilitan ng bumangon para kumain ng agahan. Pagbukas pa lang sa pinto ay nagulat siya sa nakita. Bumungad sa kanya ang ama na sumasayaw sa harap ng kamera. Tay, ano ba yung ginagawa mo? Imbes na nagluluto ka na ng almusal natin, ano, pati ikaw nagtitiktok na rin ngayon? <laughs> Nilamon ka na rin ng sistema? Nakuha pa ngang gayahin nito ang boses ng ama tuwing binabawalan siya nito. Matalim ang matang lumingon sa kanya ang ama at sabi, Sinusubukan ko lang to kaya wag kang istorbo dyan. Ikaw kaya yung magluto doon para may pakinabang ka naman. Nang makaluto ng agahan ay nauna na siyang kumain dahil abala pa rin ang tatay niya sa pagtitiktok. Agad din siyang nagbalik sa kwarto nang matapos siya sa pagkain at nagbabad muli sa cellphone para manood ng iba pang TikTok videos. Sa pag-i-scroll niya sa mga bagong labas na clips ay napansin niya ang isang unknown account na dumalas ang pagdalaw ngayon sa FYP niya. Ilang beses na niya itong nakita sa loob lamang ng ilang minutong pag scroll down. Lahat ng mga videos nito ay kakaiba. Nakakabaliktad ng sikmura at nakakatindig ng balahibo. Una niyang nakita ang video nito kanina kung saan may lalaking nakabuka ang bibig at nilabasan pa ng maraming insektong dumapo sa screen. Ngayon naman ay may isang aso at pusang magkadikit na naglalakad at bawat madaanan nilang bahay o gusali ay mawawasak. Ang isa sa mga nagbibigay ng kakaibang pakiramdam doon ay ang nakakatakot na background music. Napilitan na tuloy siyang tignan ang profile ng video na yon. Doon niya nakitang galing din sa account na iyon ang lahat ng mala deep web videos na kumakalat ngayon sa TikTok. Ang ngalan ng account ay at user 333x666 X999. Sinubukan din niyang panoorin ang ilan pang mga videos doon. May isang babaeng nanganak ngunit puro ulo ng tao ang lumalabas. Ang bawat ulo ay may iba't ibang mga mukha na nakakatakot at lumilikha rin na nakakapangilabot na tinig. May isa pang video doon na kinatatampukan ng isang lalaki na dinukot ang sariling mga mata at pinakain sa pulubi. Hindi nagtagal ay nagsuka din ang pulubi at ang isinuka nito ay kinain naman ng alaga nitong aso. May isang matanda naman ang tumalon sa napakataas na building at pagbagsak nito ay halos hindi na rin makilala ang kanyang katawan pero ang mga lamang loob gaya ng utak, bituka, puso at baga ay naglalakad na tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang matindi pa ay ang mga nilalang sa palengke nababoy ang ulo at nagkakatay naman ang tao. Nawirtuhan siya sa mga video ng account na yun. Libo-libo rin yung likes at views sa bawat videos. Naka-turn off nga lang ang comment section. Wala sa loob na finalo niya ang account na yun. Ewan ba niya kung bakit niya iyon ginawa? Siguro'y nakuha lang talaga ng account na iyon ang kanyang atensyon. Sa buong maghapon na lumipas ay nakasampung upload si Enzo sa TikTok. Karamihan dito ay puro mga video lang niya na sumasayaw habang nakataples at boxer shorts. Ang iba naman ay nakazoom lang sa mukha niya habang nagpapakyut at nang aakit ng mga babae. Isang daang libo agad ang views na nahakot ng mga iyon sa loob lang ng buong maghapon. Ganoon katindi ang hatak niya sa social app na iyon. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Enzo. Tila ayaw siyang dalawin ng antok at ramdam din niya ang pagtayo ng balahibo sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal, bigla siyang nakarinig ng mga boses sa paligid. Nang lingunin niya ito ay laking gulat niya sa nakita. Isang matangkad na lalaking nakaitim ang nakadikit sa itaas ng pinto. Pula ang mga mata nito habang nakangisi sa kanya. Ilang sandali pa, ibinuka nito ang bibig at doon ngay nagsilabasan ng mga ipis, gagamba, alupihan at iba pang insekto na kinatatakutan niya. Nagsisisigaw si Enzo lalo na nang dumapo sa kanya ang mga insektong iyon at dinumog ang kanyang katawan. Ang akala nga niya ay mamamatay na siya hanggang sa bigla na lamang siyang nagising doon lang niya napagtanto na isang masamang panaginip lamang ang lahat. Umaga ng araw na iyon, hindi tuloy naging maganda ang gising niya dahil sa kakaibang panaginip. Pamilyar din sa kanya ang lalaking nakita niya kagabi sa panaginip niya. Kung hindi nga siya nagkakamali, nakita na niya ito sa isang video sa TikTok kung saan naglabas din ito ng mga insekto sa bibig. Muli na naman niyang binalikan ang account na at user 333x666x999. Marami na naman ito mga bagong upload na videos. Puro mga kawirduhan pa rin ang laman ng mga iyon. Mga video na halos hindi niya masikmura sa sobrang hilakbot. Itinigil na niya ang panonood ng video sa account na iyon. Nag-unfollow na rin siya rito para hindi na niya makita ang mga iyon Subalit sa pag-scroll niyang muli sa FYP ay sandamakmak pa rin na videos ng account na iyon ang lumalabas sa screen niya. Naka-unfollow na siya sa account na ito at panay na rin ang pindot niya sa not interested para hindi na makita ang mga videos na galing doon. Sinubukan pa nga niyang i-restart ang app pero wala pa rin pagbabago. Karamihan pa rin ang mga bagong videos na lumalabas sa FYP niya ay galing sa weirdong account na iyon na puro kababalaghan din ang laman ng mga content. Nang gabing iyon ay muling dinalaw ng panibagong panaginip si Enzo at sa pagkakataong iyon nakita niya sa kanyang harapan ang isang babaeng nanganganak. Ang bawat sanggol na inilalabas nito ay puro mga ulo lang na may nakakatakot na anyo. Gumulong ang mga ulo na ito at nagkumpulan sa kanyang mga paa. Muling nagising si Enzo na balot na balot ng hilakpot ang buong katawan. Ito na ang pangalawang beses na dinalaw siya ng kakaibang panaginip. Pamilyar muli sa kanya ang eksenang nakita niya sa panaginip niya. Batid niyang galing din iyon sa isang TikTok video na napanood niya tungkol sa babaeng nanganak ng puro ulo lang ang lumabas. Dahil doon, ay hindi na muna niya binuksan ang TikTok app sa takot na baka ganoong uri ng video na naman ang makita niya. Akala ni Enzo ay matatahimik na siya dahil nagawa niyang iwasan ang TikTok sa loob ng isang araw. Subalit pagsapit ng gabi ay dinalaw na naman siya ng panibagong panaginip. Mga kakatwang panaginip na nagbibigay ng hilakbot sa kanya tuwing magigising siya. Karamihan sa mga panaginip na ito ay galing mismo sa mga content ng unknown account na nakita niya sa TikTok noon. Isa pang napansin niya, sa bawat gabi na nagdadaan ay patindi ng patindi ang mga eksenang dumadalaw sa panaginip niya. Nagsimula ito noong Miyerkules Santo. Naulit naman ito noong Huwebes Santo hanggang sa sumapit ang Sabado de Gloria. Pagdating ng araw ng linggo, muli siyang dinalaw ng mas matinding panaginip. Nakita niya ang sariling nakatayo sa tuktok ng isang building. Nakatanaw daw siya sa malayo habang pinakikinggan ng mga taong umiiyak sa kanyang likuran. Tila pinipigilan siya ng mga ito sa kanyang binabalak pero sa panaginip na iyon ay wala na raw siyang pakialam sa buong mundo. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang tumalon sa building at naramdaman niya ang mabigat na pakiramdam habang nahuhulog. Pagbagsak nga niya sa lupa ay nagkalasog-lasog ang kanyang katawan at nakita pa niya ang paggalaw ng mga lamang loob niya mula sa kanyang katawan. Nagkaroon ng sariling buhay ang mga ito at naglakad sa gitna ng daan. Sa pagkakataong iyon ay nagising muli si Enzo na mabigat na ang kanyang dibdib. Para bang bumara ang hangin sa loob ng kanyang baga. Halos hindi siya makahinga ng maayos. Iyon na yata ang pinakamasamang panaginip na dumating sa kanya. Hindi na ito panaginip kung tutuusin, bagkus ay isa ng bangungot. Halos ilang oras din ang nagdaan bago naging maayos ang pakiramdam niya. Muli siyang napaisip. Lahat kasi ng mga panaginip na dumalaw sa kanya sa buong linggo ng Semana Santa ay galing sa mga napanood niyang videos mula sa unknown account sa TikTok. Hinanap niya at tinype niyang muli ang pangalan na at user 333x666x999 pero hindi na niya ito makita. Kahit saan siya maghanap ay hindi na lumilitaw ang pangalang iyon. Hindi na rin niya mahagilap ang kahit alin sa mga video nito. Tatakatakang bigla na lang naglaho na parang bula ang account na iyon. Sa kanyang pagsasaliksik online, natagpuan niya ang isang artikulo tungkol sa isang unknown account sa TikTok na nagbigay daw ng bangungot sa maraming tao. Ayon sa artikulong iyon, may isang account daw ang nag-viral sa TikTok dahil sa mga nakakatakot at nakakadiri nitong videos. Lahat daw ng mga TikTok users na nakakapanood ng video ng naturang account ay nagsabing dinadalaw daw sila ng masasamang panaginip gabi-gabi. Kung anong araw ang mga videos na naka-upload sa account na iyon ay ganun din ang mga eksenang dumadalaw sa mga bangungot nila, partikular sa kung anong video ang napanood nila. Isang artikulo naman na nagsabi na hindi lang daw ito ang unang pagkakataon na kumalat ang videos ng haunted account na iyon sa TikTok. Noong nakaraang taon kasi ay marami rin umano ang nagsabing binangungot sila matapos mapanood ang mga videos ng account na iyon na laging dumadaan sa FYP nila. Ang isa pang napansin ng mga eksperto ay lumilitaw lang daw ang account na ito tuwing sasapit ang mahal na araw. Nagsimula raw ito noong nakaraang taon at naulit na naman ngayong bagong taon. Ibig sabihin ay bumabalik ang misteryosong account tuwing sasapit ang Semana Santa para maghatid ba ng bangungot sa mga taong makakapanood sa mga videos nito? Nangilabot si Enzo sa kanyang natuklasan. Hindi lang pala siya ang biktima ng haunted account na iyon. Ngunit, Isang bagay din ang napagtanto niya. Nagiging peligroso ang TikTok tuwing sasapit ang Semana Santa dahil maging ito ay pinamumugaran na rin ng mga pambihirang elemento. Mga elementong naggagawa na ring magkalat ng lagim sa mundo ng internet. Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbot. Pagsapit ng Semana Santa kung saan nagiging abala ang mga tiga-baryo kandoy sa kanilang pagdiriwang nito sinamantala ng grupo ni Nakaloy ang paghuhukay sa lupa kung saan nakabaon ang kayamanan ng mga De Los Santos. Sila kasi ang pinakamayamang pamilya sa baryo noong unang panahon. Ayon pa nga sa mga kwento, may isang kayamanan daw silang iniwan at ibinaon sa lupaing iyon ng baryo bago nila tuluyang lisanin ang bansa. Lima silang magkakasama sa grupo. Sina Nakaloy, Aldrin at Makoy ang tigahukay sa lupa habang sina Enchong at Jepoy naman ang tigabantay sa paligid para magmanman kung may paparating. Mahigpit kasing ipinagbabawal na mga tigaroon ang pagpunta sa bahagi ng lupain na iyon kung saan nakalibing ang kayamanan ng mga De Los Santos. Sino mang mahuli ay makukulong at pagmumultahin pa. Ganoon katindi ang kapangyarihan at impluensya ng mga De Los Santos kahit patay na silang lahat ay pinoprotektahan pa rin ng mga tiga ang kanilang mga naiwan. Saglit na huminto si Kaloy nang makita ang pagbabalik ni na Enchong at Jepoy mula sa bayan. Bungad nito. Ano pare, kumusta yung lakad niyo roon? Ayun, busy silang lahat dun sa ginaganap na sinakulo. Ang dami ring taong nanonood doon. Niwala nga kaming nakikitang nagpupunta rito eh. <laughs> Mukhang ligtas pa tayo. Si Jepoy ang sumagot. Sige, magmanman lang kayo ulit. Kailangan pa rin natin gawin yun para makatiyak. Pero Kaloy, huwag mo sanang mamasamain ha. Eh, may mapapala ba talaga tayo rito sa gagawin nating to? Tsaka paano tayo nakakatiyak na kayamanan talaga yung mahuhukay natin dyan? May pagdududa sa isip si Enchong. <laughs> ano ka ba naman? Siyempre totoo yun. Magiging ganito ba sila kahigpit kung wala sila pinoprotektahan kahit anumang kayamanan dito? Hindi. Alam mo parang ang labo lang kasi. Kaya raw binabantayan ang lugar na ito dahil dito raw nakalibing yung kayamanan ng pamilyang yun. E isipin nyo na lang bakit kailangan pang ibaon ng mga taong yun yung kayamanang iniwan dito ng mga De Los Santos na yun? E kung tutuusin, pwede na nga nilang angkinin yun eh dahil patay na rin naman yung buong pamilya tsaka wala nang makakaalam. Pwede rin nilang ilagay na lang sa museum kung mahalaga talaga tsaka hindi pwedeng angkinin. Eh bakit kailangan pang ibaon dito sa lupa? Like, what the hell? <laughs> Hindi ko talaga nagigets yung logic nila. Naku, naku, naku, naku. Manahimik ka na lang kung pwede. Baka masapak na kita dyan. Basta totoo yun. At kung magtutulungan tayo, makukuha rin natin yun. Mistulang iritableng katwiran ni Kaloy. Biro pa sa kanya ni Makoy. Oo nga, Enchong. Bahala ka kapag nakita namin yun ha. Huh, ikaw lang ang hindi namin hahatian. <sighs> Ako, Bahala nga kayo dyan. Sige na babalik na kami sa bayan para magmanman. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin kay Enchong. Ang bilis magbago ng isip basta hatian ang usapan. Inabot sila ng hapon doon pero hindi pa rin nila natagpuan ang kayamanan. Ipinagpatuloy nila kinabukasan ang paghuhukay Sina Enchong at Jepoy naman ay nagbalik muli sa bayan para magmasid. Tulad ng kanilang inaasahan, abala na naman ang mga tao sa mahal na araw. Lahat sila ngayon ay nasa simbahan para sa visita iglesia. Inabot ng gabi si Nakaloy sa paghuhukay ngunit sa pagkakataong iyon may nakapa silang matigas na bagay sa lupa. Tiniis nilang lahat ang pagod at tinodo na ang paghuhukay. Ganoon na lamang ang pagkabigla nila nang tumambad ang isang malaking banga na kulay ginto. Ito na ba yun? Wika ni Aldrin sabay kuha sa banga. May kabigatan ito kaya nagtulungan pa silang tatlo para lang maiangat ito sa lupa. Hindi nagtagal ay bumalik na rin sina Enchong at Jepoy. Si Jepoy ang nagtanong, Ano, minakita na ba kayo? Oo pre, ito na! Nakita na natin! Sagot ni Makoy sa kanila. Natawa si Enchong nang makita ang gintong banga. What the fuck, man? Iyan na ba yung sinasabi niyong kayamanan ng mga De Los Santos? Abay pusang gala naman, kahit sino meron niya noong unang panahon ni. Eh. E kumbalian kaya kita ng leeg. Ang dami mong reklamo ah asik dito ni Kaloy. E tignan mo naman yung kulay, gintong-ginto. Hindi lang naman siguro ito pang karaniwang banga. Pag-aari ito ng mga De Los Santos. Malaki pa rin ang halaga nito no? Alam nyo naman na lahat ng pag-aari noon ng mga De Los Santos, imamahalin. Oo nga, alam mo kung ibibenta natin to sa mga kolektor? Siguradong malaki pa rin yung halaga nito lalo na kapag nalaman nilang pag-aari ito ng mga De Los Santos. <laughs> Ayos! Pagsingit ni Aldrin sa usapan. Pahala na nga kayo. Basta, umalis na agad tayo rito kung tapos na rin naman yung paghuhukay. Baka mamaya ngayon pa tayo mahuli. Nilisan na nga ng grupo ang Baryo Kandoy. Sa bahay ni Kaloy dinala ang gintong banga Oh, dito ko muna ilalagay mga pre ha. Tatawagan ko na lang kayo bukas kapag may nahanap na akong buyer. O oh, sige sige, mag-update ka na lang sa amin ha at uuwi na rin kami. Pagpapaalam ni Makoy. Nang maiwan mag-isa si Kaloy ay matagal niyang pinagmasdan ang banga. Napakatingkad pa rin ang kulay nito kahit ilang panahon nang nabaon sa hukay. Nilinis pa nga niya ito para mawala rin ang kaunting dumi. Sinilip niya pati ang loob ng banga. Wala siyang makita sa loob kundi kadiliman lamang. Ibinalik niya ang takip at pagkatapos ay nagtungo na sa kanyang kwarto. Habang nakahiga sa kama ay napaisip siya. Saan kaya siya pwedeng pumunta para maitakas ang banga? Dahil siya na rin naman ang may hawak nito wala na siyang balak na hatian pa ang mga barkada sa oras na maibenta niya ito. Lilisanin na niya ang lugar na iyon at magbabagong buhay na. Hindi na rin siya magpapakita pa sa mga ito. Bahala na sila sa buhay nila. Kinabukasan din ay kinuhanan ni Kaloy ng litrato ang banga at ipinadala sa nakausap niyang kolektor. Nagkasundo sila sa halagang 2 milyong piso kapalit ng banga iyon na pagmamayari ng pamilya de los Santos. Ang pinakatinitingala at kinatatakutang pamilya noon sa baryong pinuntahan nila. Buo na ang loob ni Kaloy. Hindi na niya hahatian pa ang mga barkada. Ni hindi na nga niya binalitaan ang mga ito. Mag-isa na siyang kumilos para maibenta ang banga. Kapag nakuha na niya ang pera, Balak niyang lumuwa sa Maynila at doon na lang kumuha ng bahay. Doon na rin siya magbabagong buhay. Sa wakas, mayaman na ako! Wala ngayon. Dapat ang itatawag ninyo sa akin ay Don Kaloy. <laughs> Tumatawa pang wika ng lalaki sa sarili habang pinagmamasdan ang banga. Saglit siyang umalis ng hapong iyon at may binisita lang na kamag-anak sa kabilang bayan. Pagbalik niya ay binati siya ng kapitbahay na si Rosiano. Brad, anong meron? Bakit hindi mo ako iniimbita? Bati sa kanya nito. Nagtaka si Kaloy. Ano Brad? Hindi kita gets. Kinapa niya ang susi at binuksan ang pinto. Hala, umalis ka pala ng bahay Brad. Oo naman, kanina pa ako umalis Brad. Eh bakit? Akala ko nasa loob ka. May mga bisita ka kasi kanina dyan eh. Nangunot ang noo ni Kaloy. Anong bisita? Gago. Umalis nga ako kanina, 'di ba? Nakita mo nakakandado pa tong bahay ko. Naman ako magkakaroon ng bisita, eh wala namang okasyon. Tsaka Biyernes Santo nga ngayon. Eh kaya, tingnan mo ang lungkot-lungkot ng araw. Ala, <laughs> seryoso ako Brad. Nakita ko kanina sa bintana may mga tao talaga dyan. Nakaupo pa nga silang lahat yan sa sala mo. Eh akala ko nga bisita mo kaya hindi nakita tinawag kanina. Binuksan ni Kaloy ang pinto at pinakita ang loob ng bahay. Madilim at walang katao-tao. Kita mo na? Eh kanina pa sarado to dahil nga umalis ako. Eh paano naman magkakaroon ng tao rito, Aber? Brad, inikilabutan ako. So ano yung mga nakita ko kanina? Multo? <laughs> Multuhin mo yung mukha mo. Nagtitripan mo na naman ako eh. Binagsakan na lang ni Kaloy ng pinto ang lalaki. Wala siyang panahon sa mga prank nito. Inaasikaso niya ngayon ang transaksyon nila na magiging buyer ng banga. Napakamot na lang ng ulo si Rosiano habang nasa labas pa rin ang bahay ni Kaloy. Hindi siya maaaring linlangin ng kanyang mga mata. Nakakita talaga siya ng mga tao kanina sa loob ng bahay ng lalaki. Sa sobrang takot ay napauwi na lang din siya sa kanila. Nang gabing iyon ay binalot na ni Kaloy ang mga at inilagay na sa malaking kahon. Ginandahan din niya ang pagkakabalot dito para mas maging presentableng tingnan. Ganadong ganado siya sa pagbabalot doon dahil bukas na bukas din ay magiging pera na iyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabalot ay tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa mesa. Tumatawag ang buyer. Agad niya itong sinagot. Oh hello sir, kumusta po? Buti at napatawag kayo. Ito nga po't binabalot ko na ngayon yung banga. Boss, pasensya ka na ha. Hindi muna tayo matutuloy bukas. May biglaang lakad kasi ako eh. Okay lang kaya kung after na ng Holy Week tayo magkita para sure na wala akong lakad nun. Sorry talaga ha. Bahagyang nanlumo si Kaloy pero agad ding nawala. Ah, uh, ganun ba? Oh, sige. Okay lang yun sir. Mga anong araw ba ng after nitong Holy Week? Siguro sa Monday na lang din. Masakita na lang po tayo sa bus station ng Apalit. Ah, sige sir, no problem. Maraming salamat din po. Agad binaba ni Kaloy ang tawag at ipinagpatuloy ang pagbabalot sa banga. Labis pa naman ang pagkasabik niya dahil kaliwaan na magiging transaksyon nila sa buyer. Iaabot niya ang package at iaabot din sa kanya ang mga bag na naglalaman ng dalawang milyong piso. As in instant na pera. Wala nang kuskus malungos. Nagpahinga na lang si Kaloy ng gabing iyon. Ewan ba niya pero lagi siyang dinadapuan ng lungkot o pagkainip tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Dahil ba patay ang Diyos sa mga araw na ito? Biglang may kumatok sa pinto ng silid ni Kaloy. Nagulat siya at kinabahan. Siya lang mag-isa sa bahay kaya imposibleng may makakalikha ng ganoong katok. Bumangon siya at kinuha ang nakatagong dos por dos sa likod ng aparador. Inihanda niya ang kanyang sarili para buksan ang pinto. Nakapatay pa rin ang ilaw roon. Saradong sarado rin ang mga pinto at pintanan niya. Sino kaya ang kumakatok? Pagtungo niya sa sala, laking gulat niya nang makita ang wasak-wasak na kahon at mga plastik na ipinambalot niya sa banga. Nakalitaw na rin ang banga habang nakapatong sa kinalalagyan. Agad niyang sinilip ang pinto at mga bintana. Nakakandado naman ang mga ito kaya napaka-imposibleng may makapasok. Kinabahan na siya sa kanyang nakita. Sino naman kaya ang gagawa noon? Nagbalik siya sa kwarto at tinignan ang oras sa screen ng cellphone at pasadong alas 10 pa lang ng gabi. Pagbalik naman niyang muli sa sala, ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang tumambad ang mga taong hindi niya kilala. Nakatayo sila at nakaharap sa banga at tila isang pamilya ang mga taong yun. Sa labis na takot ay nangatog ang mga tuhod ni Kaloy. Nabitiwan pa niya ang hawak na dos por dos at nagsisisigaw agad siya nang lumapit ang mga taong ito sa kanya. Hindi kinaya ni Kaloy ang labis na hilakbot kung kaya't bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay. Hindi na niya namalaya ng paghila sa kanya ng mga ito papalabas ng kanyang bahay. Dinala siya sa bahagi ng lupa kung saan nila hinukay ang banga. Nang magising si Kaloy ay labis-labis ang pagtagimbal niya na mapagtantong nasa baryo kandoy siya. Sino ang nagdala sa kanya roon? Muling lumitaw sa kanyang likuran ang mga taong nanloob sa bahay niya at sa pagkakataong iyon ay mas mabalasik ang anyo ng mga ito. Doon lang niya napagtantong hindi na tao ang kaharap niya at nakatitiyak siyang ang mga ito ay multo. Nagsisisigaw si Kaloy pero tinakpan ng isang matandang lalaki ang kanyang bibig. Nanginig ang buong katawan niya nang maramdaman ang labis na lamig ng kamay nito na may masangsang ding amoy. Amoy na parang bangkay na nabubulok. Naghukay sa lupa ang mga taong iyon at nang matapos ay binuhat siya ng mga ito at inihulog sa malalim na hukay. Wala nang nagawa pa si Kaloy para iligtas ang kanyang sarili. Humagulgol na lamang siya habang unti-unting tinatabunan ng lupa ang kanyang katawan. Kinabukasan, pagsapit ng Sabado de Gloria, ay patag na muli ang lupa. Wala nang makakahalatang may naghukay roon. Wala na ring makakaalam na ibinaon si Kaloy ng buhay roon. Sa hindi malamang lugar ay bigla na lang nagising si Kaloy. Bumungad sa kanya ang mga taong naglibing sa kanya roon. Isa kang lakas, tangan! Akala mo siguro magtatagumpay ka sa iyong balak. <laughs> Nagkakamali ka. Naghukay ka lang ng sarili mong libingan. Ngayon ay walang hanggang kamatayan ang sasapitin mo rito sa aming mundo. <laughs> Si sino kayo? S sino kayo? Napapaiyak na sa takot si Kaloy. Nang pagmasdan niya ng mabuti ang mga ito, doon lang niya napagtanto kung sino ang kaharap niya sila na mismo ang pamilya de los Santos. Doon din sinabi ng mga ito na hindi totoong kayamanan ang nakabaon doon. Ang banga kung saan nakakulong ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisilbing tahanan nila sa kabilang buhay kaya sadya talaga iyong inilibing sa kailaliman ng lupa. Nagulat si Kaloy sa mga natuklasan niya. Gamit ang kapangyarihang itim ay gumawa ng sariling tahanan sa kabilang buhay ang pamilya de los Santos. Isang alternate dimension kung saan mapupunta ang kanilang kaluluwa oras na pumanaw sila. Iyon na nga ang nagsisilbi nilang langit. Gumamit sila ng gintong banga bilang instrumento para maisakatuparan iyon. Sa pamamagitan noon ay hindi na nila kailangang dumaan sa langit o sa impyerno dahil meron ng kalalagyan ng kanilang mga kaluluwa sa oras na mawala sila sa mundo. Kaya ang mga katulad mong lapastangan ay sa impyerno di diretso. Bulalas pa ng isa kay Kaloy. Biglang nagkaroon ng butas sa kanyang kinaroroonan. Mula doon ay nahulog siya sa panibagong lugar kung saan nakita niya ang iba pang mga tulad niyang bihag. Iyon naman ang ilalim na bahagi ng tahanang ginawa ng pamilya de los Santos. Iyon ang nagsisilbing impyerno, ang kulungan ng mga taong nagpauto at hinukay ang banga na iyon sa pag-aakalang kayamanan ang makikita nila roon. Napaiyak na lang muli si Kaloy habang buhay na siyang makukulong doon Nang matapos ang buong linggo ng Semana Santa, binalikan ng apat ang bahay ni Kaloy. Ang usapan ay babalitaan sila nito kapag nakakuha na ng buyer. Pero natapos na lamang ang buong mahal na araw ay hindi na nagparamdam ang lalaki sa kanila. Pagkarating nila sa bahay ng kaibigan, nagtaka sila dahil walang tao roon pero bukas naman ang pinto. Wala na rin ang banga sa kinalalagyan nito noon pagtatakang tanong ni Makoy habang nililibot nila ang buong sulok ng bahay. Nasaan na kaya yun si Kaloy? Saan naman niya? Saan niya dinala yung banga? Wala talaga ang lalaki roon. Mukhang umalis ito nang hindi man lang kinakantado ang pinto kung kaya't napakamot ng ulo ang apat. Lintik na lalaking yun ah. Ni hindi man lang naglak ng pinto Isang kaya nagpunta yun? Usisa na rin ni Aldrin sa mga kasamahan. Wala silang kaalam-alam sa tunay na nangyari kay Kaloy. Habang buhay na rin silang magtataka kung saan napunta ang lalaki at ang banga na inaakala nilang kayamanan. Kayamanan. mga solid HTV positive ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbot Pauwi na si Matilda nang harangan siya ng matandang babaeng nagtitinda ng mga painting sa gilid ng daan. Bakas na sa damit nito ang pananatili sa lansangan ng matagal na panahon. Magandang umaga po. Baka gusto niyo pong bumili ng isa sa mga obra ko. Ako po yung gumuhit tsaka nagpinta sa lahat ng mga ito. Kailangan ko lang po talaga ng tulong para sa apo kong may sakit. May lumbay ang tinig nito. Naawa si Matilda sa matanda. Pinagmasdan niya ang mga paintings nito Magaganda nga ang lahat. Namangha siya at hindi makapaniwalang gawa iyon ng isang Pinoy. Lahat ng mga paintings nito ay puro mukha ng Panginoong Heso Kristo. Ang iba naman ay imahe ng mahal na birhen. Ay, napakagaling nyo naman po. Sige po bibili ako ng isa. Ah, magkano po ba ito? Sabay turo ni Matilda sa isang painting kung saan makikitang nakangiti si Kristo. Dalawang daan lang ang bawat isa. Maraming salamat iha. Agad inamot ni Matilda ang bayad. Walang patid ang pasasalamat sa kanya ng matanda. Pasensya na kayo lola ha. Gusto ko man pong pakyawin lahat ng obra nyo para makauwi na kayo. Eh wala na rin po kasi akong pera ngayon. Naubos dito sa mga pinamalengke ko kaya ito na lang po yung kaya kong bilhin. <laughs> Walang problema yon iha. Napakalaking tulong na rin itong ginawa mo. Maraming salamat talaga. Isang matamis na ng ngiti na lang ang itinugon ni Matilda. Nagmamadali kasi siya dahil medyo mabigat ang daladala niya. Nang lingunin pa niyang muli ang kinaroroonan ng matanda. Laking gulat niya dahil biglang nawala ito doon. Ang bilis nitong maglaho larawan siya ng pagtataka. Saan na kaya ito napunta? Pagka uwi sa bahay ay ipinesto ni Matilda ang painting sa gitna ng kanilang altar. Usisa ng asawa niyang si Berno. Saan galing yan? Yun, nabili ko lang dun sa labas. Matipid na tugon ni Matilda at ipinasok sa kusina ang mga pinamili. Tulungan mo ako maghiwa sa mga ito ha. Magluluto sila sa tanghaling iyon para sa pagdating ng anak nila. Uuwi ito ngayon sa kanila para doon magbakasyon ngayong Semana Santa. Nasa gitna pa lang daw ito ng biyahe kaya minamadali na nila ang pagluluto upang maabutan pa nitong mainit ang pagkain. Mga bandang alas 4 ng hapon dumating si Paulo, ang kaisa-isang anak nila. Ang dami nitong mga pasalubong na dinala para sa kanila. Mabuti na lang at maaga kang nakauwi anak. At least hindi ka inabutan ng Biyernes Santo. Sabi ni Matilda sa lalaki. Dapat nga po sa Biyernes pa talaga ang uwi ko. Kaso pinilit ko lang po talaga yung boss namin na ngayong Miyerkules Santo na lang ako uuwi. Mabuti at napapayag ko siya. Ay, siya. Halika at mainit pa yung pagkain. Sabay-sabay na tayong kumain sa kusina. Tuwang-tuwa si Paolo nang makita ang adobong sitaw na paborito niya. Salamat po ma. Wika nito at ganadong-ganadong kumain. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay may bumagsak bigla sa altar na siyang ikinagulat nila paglapit doon ni Matilda ay nakita niyang natumba ang painting na binili niya at nahulog ang maliit na ribulto ng mahal na birhen sa sahig. Nabasag ito at malabo nang maibalik sa dati. Nanlumo siya at napasign of the cross. Ay, patawarin niyo po ako mahal na birhen. Winalis niya ang nabasag na ribulto at itinayo muli ang natumbang painting ni Kristo. Sadyang may kabigatan ito. Pinunasan pa niya ang painting dahil bahagya itong nadumihan. Nang malinis na niya ang larawan ay lumitaw muli ang matingkad na kulay nito pati ang matamis na ng ngiti ni Kristo sa painting. Binalikan niya ang pagkain sa kusina. O sige, magsikain na kayo ulit. Nahulog lang kasi itong Mama Mary na binili ko noon sa Quiapo. Sayang naman. Sana hindi tayo malasin. Gabi. Mahimbing na ang tulog ni Paolo sa kwarto nito dahil pagod sa biyahe kanina. Si Berno naman ay nasa silid nila at nakatutok pa sa telebisyon. Siya naman ay mag-isa na sa sala habang nagliligpit at kinakandado ang mga pinto. Wala sa loob na napalingon siya sa altar. Nagtaka siya na makita ang mga langaw na umiikot-ikot sa painting ni Kristo. Agad niya itong binugaw at pinalabas sa bintana. Muli niyang pinunasan ng larawan at inayos ito sa kinalalagyan. Napaisip tuloy siya kung bakit kaya ito nilalangaw kanina. Sa lahat kasi ng na mga nakadisplay sa altar nila ay ito lang ang dinadapuan ng mga langaw. Huwebes Santo Saglit na lumabas ng bahay si Paolo ng umagang iyon para ihatid sa mga kaibigan ang pasalubong na binili niya. Si Matilda naman ay abala sa paglilinis sa sala. Nang matapos niyang punasan ang mga sofa ay sinunod naman niya ang altar na madaling kapitan ng alikabok. Hindi pa man siya lumalapit sa altar ay bigla na lang natumbang mag-isa ang painting ni Heso Kristo at nasagi nito ang tatlong rebulto sa harapan nito. Nahulog muli ang mga iyon sa sahig at nabasag. Napasigaw pa si Matilda sa labis na panghihinayang. Agad niyang winali sa mga nabasag na ribulto at binalikan ang painting para ayusin sa pwesto nito. Nang itayo niya ang painting ay nagtaka siya sa nakita. Ang matamis ng ngiti ni Kristo sa larawan ay tila naglaho. Bigla na lang nawala ang ngiti nito at bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng muka. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya o isang halimbawa ito ng Mandela Effect pero hindi siya maaaring magkamali. Matid niyang nakangiti talaga ang larawan noong mga nakaraang araw pati noong una niya itong binili. Dinala pa nga niya iyon sa asawang naglilinis naman ng electric fan sa likod ng bahay. Pinakita niya ito kay Berno. Love, napansin mo ba? Parang nawala yung maliit na smile dito ni Jesus. Alam ko nakangiti pa ito nung binili ko eh. Amba, eh malay ko dyan. Hindi ko nga gaano napapansin ang picture na yan eh. Tugon ng asawa niya. Hindi na nakasagot si Matilda sa labis na pagtataka. Ibinalik na lang niya ang larawan sa dating pwesto nito. Dahil na rin sa dami ng mga gawaing bahay ay nawala rin iyon agad sa isip niya. Hapon na nang makauwi si Paulo. Bahagyang nagulat si Matilda nang makita ang mga sugat nito sa binti. Paika-ika rin ang lalaki pagpasok sa bahay. Diyos ko! Ano nangyari dyan anak? Naaksidente po kasi ako sa motor ma. Sumimp kanina habang pauwi ako eh. Tss, yan ang habang sinasabi ko. Huwag ka munang lumabas lalo na't mahal na araw ngayon. Uso talaga yung mga aksidente lalo na't bukas e eh, Biyernes Santo. Mag-stay ka na lang muna rito. Kulit-kulit mo kasi. Eh paano kaya tong ibang mga pasalubong na hindi ko pa naibigay? Eh wala kasi ngayon sa bahay yung ibang barkada ko eh. Kaya konti lang po yung nabigyan ko. Ay, sa linggo mo na lang sila balikan. Huwag ka munang lumabas hanggang Sabado de Gloria dahil patay yung Diyos kaya delikado talaga sa labas. Ginamot agad ni Matilda ang sugat ng lalaki at pagkatapos ay pinagpahinga na ito sa kwarto. Pagsapit naman ng hapon ay narinig niyang muli sa labas ang grupo ng mga kumakanta ng pabasa tuwing Semana Santa sa kanilang lugar. Kinumusta niya ang anak sa silid nito Kaharap ng lalaki ang laptop at naglalaro ng online games. Bumalik naman siya sa kwarto para magtupi ng mga damit. Nakaramdam ng kaunting pagkainip si Matilda dahil halos wala siyang magawa sa bahay. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay lagi talaga siyang inaatake ng labis na pagkainip kaya minsan ay pabalik-balik na lang siya sa paglilinis ng bahay para lang merong magawa. Pagsapit ng Biyernes Santo ay balik pa rin sa dating gawi si Matilda. Paglilinis pa rin ng bahay ang inaatupag niya habang naririnig sa labas ang mga umaawit ng pabasa. Pasadong alas tres ng hapon. Habang nagpapalit siya ng kurtina sa sala, ay nagpaalam naman sa kanya ang asawa na maliligo raw muna ito dahil nainitan sa panahon. Hoy! Ano ka ba? Alas tres na, Berno! Bawal ng maligo. Dapat sana kaninang umaga mo pag ginawa yan. Magpunas ka na lang ng basang panyo sa mukha mo para mapreskuhan ka. Huwag kang maliligo dahil bawal ngayong biyernes santo yan. Sita niya sa lalaki. Bumalik na lang sa kwarto ang lalaki at tumapat sa ventilador. Naalala nga din nitong bawal talaga palang maligo kapag alas tres na ng hapon tuwing biyernes santo makakalimutin na talaga ito. Habang nagpupunas naman ng mga istante si Matilda, ay napalingon naman siya sa altar na nasa bandang taas. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang masilayan ang anyo ni Kristo sa painting. Sa pagkakataong iyon, ay mas tumalim na ang mga mata nito at naging mabalasik ang anyo. Para bang punong-puno ito ng galit at puot. Nakaramdam ng kilabot si Matilda. Doon niya napagtantong may hindi magandang nangyayari sa painting na yun. At manghahawakan pa lang niya ito ay bigla na lang gumalaw mag-isa ang painting at natumba muli sa pwesto. Dahil doon ay nasagi muli nito ang iba pang mga rebultong nakadisplay roon. Nahulog ang ilan sa sahig at nabasag muli. Hindi makapaniwala si Matilda sa nasaksihan. Doon siya nakumbinsing may hindi nga magandang nangyayari sa painting at ito ang dahilan ng pagkabasag ng mga rebulto at puon sa altar nila. Hindi niya alam kung anong elemento ang nasa loob ng painting na iyon pero bago pa lumala ang sitwasyon ay tinapos na niya ito. Kinuha niya ang painting at sinunog sa basurahan nila sa likod. Bago pa ito makapagdulot ng mas matinding pinsala sa kanila ay winasak na niya ito. Sa paraang iyon, umaasa siya na hindi na ito makapagdudulot pa ng lagim o kababalaghan sa kanilang tahanan. Hindi pa rin makapaniwala si Matilda sa nabiling painting ni Heso Kristo na tila may sariling buhay. Binasag nito ang mga karamihan sa mga rebultong nasa altar. Dinadapuan pa ito ng mga langaw tuwing gabi. Unti-unti ring nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito kada araw at doon pa lang ay nakatitiyak siyang may sa demonyo ang larawang iyon. Sayang at nabili pa naman niya iyon sa matandang pulubing nagmamakaawa noong nakaraan sa kanya. Mukha pa namang mabait ang matanda kung tunay mang ito nga ang gumawa sa mga painting na iyon, siguradong may itinatago ring hindi maganda ang matanda sa pagkatao nito. Ang dami na talagang mga taong nagpapalat kayo sa panahon ngayon. Ginagamit pa ang larawan ng Panginoon sa kanilang kasamaan. Kinagabihan nga ay kwento niya iyon sa kaibigan niyang si Marites habang magkausap silang dalawa sa cellphone. Malalim na ang tulog ng asawa niya sa kanyang tabi. Nakapatay na rin ang ilaw at tanging lampshade na lang ang nagbibigay liwanag sa kanilang silid. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan ay biglang naikwento ni Matilda sa kaibigan ng tungkol sa haunted painting na nabili niya sa isang matandang pulubi noong Miyerkules. Gulat na gulat naman ang babae sa kabilang linya nang marinig ang kanyang kwento kung kaya't... Seryoso ka? siya? Kasi nakapili ka rin sa matandang yon? Oo eh. Teka, bakit parang kilala mo siya? Ano bang meron doon sa matandang yon? Tanong ni Matilda na sabik malaman ang katotohanan. Naku, umiwas ka sa taong yon, Mare. Hindi nag-iisa ang matandang yun. Marami sila at taong mga satanista. Tuwing mahal na araw, nagbebenta sila ng mga larawan ng Panginoon pero may halong sumpa iyon at nagbibigay ng kamalasan sa mga bumibili. Marami na rin sila na biktima dito sa amin, kaya pala nawala sila ngayon. Isumibot pala sila dyan sa inyo. ano? Ibig sabihin, tama nga ang hinala ko na may sa demonyo yung matandang yun? Pati yung mga ibinebenta niyang paintings? Tama ka. Pero teka lang, saan mo naman dinala yung painting ngayon? Naku, dapat ilibing mo yun sa lupa para mawala ng bisa yung sumpa at hindi kayo maapektuhan. Ah, eh sinunog ko yun kanina Mari sa basurahan namin. O- okay lang ba yung ginawa kong yun? Ano? Pati siya ay nagulat sa naging reaksyon ng babae. Lalo tuloy siyang kinabahan. Hari, bakit mo sinunog? Alam mo bang lalo mo lang inilagay sa panganib ang buong pamilya mo kapag sinunog mo yon? Nako, eh, hindi ko naman kasi alam, Ari. Uh, ano bang mangyayari? Eh, Diyos ko, Marites, tulungan mo naman kami. Natatakot na ako dito. Naku, Mari. Mabubuhay yung mukha sa larawan kapag sin maaari niya kayong saktan. Gaya nun nangyari dito sa kapitbahay namin noon. Lahat ng pamilya niya namatay at siya na lang yung natira at kayo nasa mental dahil nasiraan ng bait sa sobrang trauma. Dahil sa kanyang mga narinig ay dumagundong ang dibdib ni Matilda. Nabitiwan pa nga niya ang cellphone sa labis na pagkagimbal. Bigla siyang nakakita ng anino sa bandang likuran niya at paglingon niya rito, isang nilalang na kamukha ni Kristo sa painting ang nakita niya. Mas mabalasik ang anyo nito at may hawak pang palakol.